By the stars above, I'll be a slave to your love. I'll never love no one but you. From now on, there'll be no more goodbye. Hello just suits me fine. ut direkt här. Eh, och så. Ja, i morse var det mörkt. Kallt och så. <clears throat> Och eh, jag tog mig norrut här på elljusspåret faktiskt. <laughs> Inte på... Man går en sväng. Kan bort på långsidan var trasiga. Och så. På el. Men det här kan vara cirka 2,5 kit och eh, ingenting. Men äh, eh, fem ljusspåret och äh, fem kilometer äh, i morse. Kallt samtal men det hel... hade ingen aning om att det var helg. Äh, 13 dagen står det. Äh, man gick i alla fall en sväng i elljuslåda i mikrofonerna i mobilen. Röstinspelningen där. Det var uppehåll och bitan. Nu är jag så, men i skogen var det kul. Jag kunde se skogen där, så att se var man är riktigt. Äh, otrevligt. De har ju delvis <clears throat> i den nya mobilen här. Jag såg en postpersonal eh, också här. Eh, förut hade vi en äldre gubbe som jag tror är pensionär idag också. Han hade vi en mullig dam eh, och så. Nej, ingen postutdelning alls. Det är den 13 dagen imorgon. Jag hade ingen aning om det faktiskt. Bra. Eh, Den är det inte imorgon, men eh, Ica har öppet som vanligt. Eh, helt som vanligt. De är öppna klockan åtta. 20 internet så man kan hålla koll på saker. <laughs> Annars väntar jag brev här från Östersund. men det är på onsdagen då. Kan på torsdagen och posten dyker upp ungefär 12-13. Eh, jag har tvungen på egen nyckel. Signal här släpar visserligen efter över internet. Men jag kan även prata i mobilens mikrofoner. Via en app. Eh, Mediacast. Det finns en betalversion också. Men det är gratisversioner där. Radio Svegot hade skaffat en ny serveradress som är lagt in i eh, mediaspelarna. Även i nya mobilen också, men eh, stod lyssna live stod det, men eh, eh musikslinga som går där. Man är tydligen tvungen att gå via spricker.com eh, snedstreck show snedstreck eh, Radio Svegot tror jag. Eller Svegot eh, via Spricker för att kunna höra deras eh... Det stod att man skulle kunna lyssna live där men det, eh, det är bara en eh, slinga. En eh, musikslinga som går med ett antal låtar som går runt där. Så nu har jag brytit den har direkt i raden här. Den 5 januari 2021. Ja, det var ju väldigt dött ut och så mörkt och hemskt och så. Usch, otrevligt och kallt och så. Man blev alldeles eh, frusen och nedkyld och så. <clears throat> ja, det är hemskt det här. Uh, uppehåll. <clears throat> Men i alla fall en, en eh, delvis var jag på elljusspåret norrut. <clears throat> Det är 2,5 kilometer, men eh, jag klev av lite grann på en skogsväg istället. Men slapp jag den där sista lilla backen upp. Eh, så. <clears throat> Men jag var i alla fall delvis på elljusspåret. Eh. Man kan ju se på de här skoavtrycken att det har gått en del för jag också har tagit en elljusspåret strax norr om Långsötan. Mörkt det rinner en vattenbäck också under eh, elljusspåret där på två ställen. Eh, under Kempovägen. i sjön Red. Där låg det snö och is också på sjön till. Eh, åtminstone delvis. Det var det så. Ja, jag tog mig ut på Kempovägen sen. I skogen verkar vara barmagn. Faktiskt. Ingen snö i skogen. Vad jag kunde se. Nej. gamla mobilen är avstängd och på warpodesteam123.com så är det just nu tyst därför att jag har en mikrofon som inte är aktiverad. Men nu är den faktiskt aktiverad och staplar nervonerna. Mediacast är en app som finns i en eh, gratisversion och i en betalversion och jag har gratisversionen av Mediacast. Så nu hörs jag även via mobil 2. 123 punkter. Eh, eh, och så. <clears throat> Ja, enligt en eh, dam i Barå är det tydligen helg imorgon. Jag hade ingen aning om detta alls överhuvudtaget. <laughs> Att det var så, men det, mm, att det är helg imorgon och Mathyttan som det heter här i Långshyttan dagen imorgon. Vad det nu är. Någon eh, del. Kanske ett mathytt som vanligt. Eh, så, ja, där ser man imorgon den 6 på onsdag. Vanlig torsdag och från. Vallstavlasta idrottsliren. Jag hörde nog för, för duschat och för. Nu var jag minns knappt vad jag åt alls eh, just nu, men det var någonting jag åt i alla fall som eh, värmdes upp på Radio Svegot där eh, via spreaker.com Radio Svegot på Spring och de kör, tydligen mellan klockan 8 till 10 tror jag. Sverige vaknar hörde jag där. Ludvig Dalin eller Delin och Björkqvist hördes där. Man får tydligen tycka Radio Svegot live. Kom, Tech Show, Sneos, ja, Svegot eh, kan man säga. Och de är alltså inte någon postdelning. Ett afton imorgon. Jag ser ut lite grann i dörrs... Eh, eh, det är någon som aldrig drar upp, drar, drar upp sina persienner. Eh, att det är nedfällda här. <laughs> Det är en riktig grådag faktiskt och eh, eh, bitande kyla. Minst sagt, det är eh, verkligen kallt och så. Ja, eh, bitande kyla, det känns fruktansvärt kallt och så. Det känns mycket kallare än vad det är tror jag. Det är några minusgrader och det känns försäkligt kallt. Jag kunde se postbilen här roll, men det var inte i boxen. Morgon är alltså ont i januari och afton tydligen. Don dag. Ja, det är tydligen här eh, i stock. Han eh, passerar ju också. Yser i en del fön. Ja, faktiskt. Eh, ser man inte sånt. Så det var väldigt... Fastighetsskötare, någon fastighetsskötare på... Jag tror att de är lediga så börjar nästa... Jag tror det är så faktiskt. Fastighetsskötare sköter om fastigheterna för hela våra bostäder. Skåpbilar och alls, de verkar över eh, jag. Och lampa. Ladda på trådlösa här. Ökar och så. Jag har tagit min tupplur och så för att orka med här. Tablån för direktraden är ju, är ju dagens tider.tjatango.com. Tablån för direktradion är alltså dagens tider.chatango.com eh, Jag kan säga chat.com, men det är alltså ett T där, observera det, inte två. Eftersom det är på engelska så eh, är det då C-H-A-T, chatango. Dagens tider.chatango.com Vi har med oss vi har också med oss lyssnarna på mobil2.radiostream1.com Och eh, det finns den tekniska möjligheten faktiskt att eh, gå ut live-mikrofoner via Mediacast eh, gratisversionen Mo mobil2.radiostream123.com Där har jag brutit slingan och hörs även där faktiskt. Mm, så jag får gärna lyssnarna välkomna på mobil2.radiostream123.com Direktradion sker ju på Eh, direkt kanal 5.radiostream123.com Direktkanal 5.radiostream123.com och eh, även på direkt 4.caster.fm eh, direkt 4.caster.fm men nu hörs vi också med mikrofonen här. Observera det. På mobil 2.stream123.com hörs jag endast med mikrofonen av tekniska skäl. Eh, Musen som finns på den spellistan är inte aktiverad så att det är bara mikrofoner. Eh, det är alltså tisdagen den 5 januari här 2021. Eh, faktiskt. Då. Imorgon är det dags för helger igen tydligen. 13-dagsafton. Eh, Och eh, ICA Matnyttan öppnar klockan åtta som vanligt faktiskt. Och eh, det, det hade jag ingen aning om alls att det var helg imorgon. Men det fick jag veta av en dam i Borås här. Sen har jag betalat också en manuell räkning också på Nordea. Med hjälp av mobilt bank från den gamla mobilen. Eh, och ehm, det är så manuell räkning för att betalningsmottagaren har inte autogiro. Oklart varför. Så det måste betalas manuellt eh, faktiskt. Eh, de flesta företagen och sånt har alltså auto, så det sköts automatiskt. Men det är icke så faktiskt i det här fallet alls. faktiskt. Eh, Gatan 52 står det här. 80 eh, stycken 23 kvadrats ettor. Eh, <laughs> ja, Gotlandsgatan Det fanns en radiostudio på Gotlandsgatan 64 en gång faktiskt. Så jag har ju svaga minnen av Gotlandsgatan. Och det var en som heter Thomas Andersson där som bodde förut Ja, för 20 år sedan så bodde han på Gotlandsgatan 52. I ett hus med 80 stycken 23 kvadrats ettor. Eh. Jaha. 23 kvadrat, det var ju väldigt litet. Men som sagt var. Um, för er som lyssnar på mobil 2radiostream 123com så hör ni mig endast med mikrofonen av tekniska skäl. Om ni ska höra mig med musik och annat så får ni gå till direktkanal 5.radiostream123.com eller direkt 4.caster.fm eh, eh, eh, och så. Jag vet inte vad jag är nu. På Gab och Twitter och så. Som Dala Gunnar på Twitter. Ja, bitande kyla så. Kom ut tidigt och så var det alldeles mörkt och så. I skogen verkar vara barmark men... På elljusspåret är ju till stor del snö och något eh, tunnare snötäcke och så. Kempovägen eh, var väl lite grann eh, eh lättare snötäcke. Kempovägen eh, kan man kanske säga. Eh, var ett djur. Ja, kallt var det och trött var man alltså. Här får man sitta nära mikrofonen och så. Eh, I mobilen behöver man inte det, men här måste man vara precis emot där. Lite jobbigt och så, för man kan inte vrida på huvudet och göra saker och ting, för då hörs jag inte alls. Eh, men det riktade mikrofonen måste nog forma mikrofonen. Ja, Persson lämnar så ska det börja eh, borta dag. Och dröja helt så det. Eh, det är en ringare faktiskt. Det är en dagsbrand faktiskt. Ett dag faktiskt här på stammens sköt saker och så. Och eh, tar upp en pro eh, programtablå eh, som eh, man kan se exakt. Eh, ja, Kulturnytt 1445 55 kommer till klockan nyheter från Ekot. Det funkar inte så här. Har skett för jag hatade och... Sen var det ett naturprogram också, men jag var så... Måste liksom bara vila och sova och någonting till slut. Det mörka tidligt och så man eh, eh orkat eh, på grund av detta. Det är mörkt. Ja, det ljusnar ju sen, men det är tro. Det är någon slags... Och... Eh, amerikanska film. Uh, Flagett Ås. också på dagtid. Lyste <laughs> rätt var det. Lyste upp i. Och det var en farr var det. Ja, men det är sant. Värma minuter inköpte och såret dö. Steam 1, 2, den mobilen spik. Radio Steam. <clears throat> Eh, och, det var jul. Röd. Faktiskt. Det, att det är så. Ja, det var det nog inne. Kolla på tv kan jag tänka mig för att man ser väldigt eh, ovanligt. Och eh, jag tror jag såg en, två personer som rastade fält här norr om Långshyttan. När jag kom in i Långshyttan så såg jag in faktiskt så här. Eh, Utan var väldigt eh, dött och ödtomma gator. Ja. Ja, så är det. Men som sagt var, tack vare in kan man ju överleva. Det förut, men man är helt eh, beroende av detta faktiskt, att kopplingen. Ska man höra Radio Svegot till som kom och höra Radio Svegot eh, i radio. Den här nya slinga med eh, musik. Ett antal oklart varför men det var så. Det är bara med på den. Men eh, mobil 2 där, på klarlyssning är alltså bara mikrofoner. Eh, mobilen, om jag ska spela musik, så måste ni gå till 5 stream23.com eller direkt 4.f. Ni kommer endast höra mobilens och ingenting annat. Eh, och så, och eh, så. Som där och det improviserat här det blir. Har ni tips så kan ni höra av er nabel a.nu, e ramen Sverige, kanal Sverige.nu, natsol, nabel ast.se e. kan ni höra av. Om ni har tips och eh, åsikt, eh, hör av er kanalerna. Det går utmärkt. Tjo! Vi var inte använda fast Ja, det var hårda bud och så. Jag ursäkta för jag är ganska så förkyld och så, så att näsan rinner. Och... Jag var tvungen att snyta den och så här. Man blir väldigt nedkyld och får blåskatarr och så ute i kylan. Vi är ändå igång och så. Man blir lite frusen och så. Så att eh, det är det. Det är så, man blir nedkyld eh, faktiskt. Eh, eh, blir man faktiskt och... Eh. Men idag är det en helt vanlig tisdag och eh, 13-dagsafton är alltså imorgon Men Ica öppnar klockan åtta och så. så att det, och stänger klockan 20 så att det är tydligen helt vanliga tider. Eh, faktiskt, då ingen ändring där. Eh, vad trettondagsafton är för någonting, det kan man också undra. Man, eh, det är tydligen dags för sådana här helger igen. Ja. Vi kan se hur det låter hörs via mobilens mikrofoner istället. Eh, eftersom det släpar efter lite grann. Ja, det låter kanske lite burkigt vet jag, men uh, jag hör det låter. Ja, det låter kanske lite burkigt vet jag, men uh, jag hör det låter. Sen uh, släpar också efter något faktiskt. Där. Det är ju... Sen uh, släpar också efter något faktiskt. Där. Det är ju... Ja. Med lite musik från Sveriges Radio. Ja. Sveriges Radio. Med lite musik från Sveriges Radio. Sveriges Radio. Ja. Ja, snart börjar det mörkna. Ja, snart börjar det mörkna. Snart är det mörkt. Då Finns ingen annan som Ja, snart är det mörkt. Ja. Då ser man inte av vad man är ser man inte vad man är. Nej. Nej, det är alldeles mörkt. Snart, om en liten stund. Ja. Ja. Det är P4 det här. Ja. Ja, ja, ja. Jo då, här finns det resurser. Ja. Men eh, det ska vi inte göra nu vi Tikkamattorp på Pågatut. Han för att bli av med granen. Det är ju en extrem version. Men nog vanligast skogsägare själva vilka sätt bevarar mer och mer löv. Och vi ska prata mer om det där med löv. Jaha. Eller kanske bristen Ja, vi ska ta upp idag. För då ska det handla om älgar och om de betesskador som de orsakar. Jaha. Feta här alltså. På andra delen av kampen om skogen hör vi här i P1 om en vecka. Reportrar Bo Torbjörn Ek och Josef Knevel. Producent Ragnhild Herminge och slutmix Sven Nordström. Det här är en återutsändning från 2018. Om två minuter blir det Ekonyheter här i P1. Då slår klockan tre. Jaha. Men först berätta om tisdagens Studio 1. Det ska eh, de strax få göra. Jag ska bara säga att det är snart också Nordegren Epstein med Helene Wendel och Martin alltså. Wiklin. Det har ju pratats en del om kulturens värde nu när flera museer är stängda. Hur är det med kulturen och näringslivet? Kan de hänga ihop? Och vad ska man tänka på om man vill passera barkbotstadiet? Vi tror att täljandet slår igenom snart. Dessutom om det här med fika, vilket är just ditt favoritbakverk och varför. In på Nordegren Epstein Instagram eller mejla nordegren sverigesradio.se. Nu Studio 1 med Per Bergfors Nyberg och Pia Fridén. Vad har ni på gång? Ja, men idag så ska det handla om det så avgörande valet i Georgia i USA. Två stycken senatsplatser röstas det om. Men nu är musikslingan tillbaks igen. Utan mikrofon på mobil2.radiostream123.com. Eh, eh, eh, ja. Men ibland så testar jag och kommer inte utan musik. Men nu är slingan tillbaka som vanligt. Mobil2.radiostream 123.com och av tekniska skäl så är det en slinga vissa tider och vissa tider är det off-air. Alltså det är inte tekniskt möjligt att eh, streama och strömma eh, Hinnet runt på t.com. Det är te tekniska. Na, mobilen. <laughs> ja, lite vild. Men det är kul när man kan strömma från en mobil också. Väldigt smart mobil med mediakost. Mediacast och versionen. Det finns också en till annan app och kontakt med eh, och ni med så är det nämligen webb vilket är sändningstillstånd en ansvarig utgivare äkt på internet. Det får man alltså tillstånd och så det heter för press idag. Stockholm går de via internet och de blankett fylla i. Sen måste man få ett ont av dem först när man fått eh, beslutet. Annars är det faktiskt inte roligt. Eh, ja, piratradio är det kanske inte, men eh, det medför böter om man inte har en ansvarig utgivare. Det var några buspojkar som dömdes i Solna tingsrätt för några år sedan och fick 30 000 i böter för det faktiskt. Och så. De hade haft direktsändningar på internet utan ansvarig utgivare var det faktiskt så... att jag, uh, med till för, för, för länge sedan eh, dagsböt uh, för radiosändningar enligt uh, där kommer det också för det. Ja, nu som vanligt. 2.radioslim123. Ibland så bryter jag sling och går in med min och så. Bästa den Eh, det är mycket amerikaner. Jag ska se om man kan ta på sexan kanske. Uh, hörselskydd och hjälm här på huvudet och gas. gasskor och konstighet. Men som sagt för imorgon 13 dags afton. Uh, eh, det är klockan åtta och ingen uh, oklar det blir sop. Om det går några bussar ingen aning om. Det är tydligen här. Uh, sjuan visar man amerikanskt från 1900. De pratar inte mobiltelefonerna. Uh, datorer har man. Jag tror inte att det fanns ännu datorer med stora monitorerna. Då kan jag inte på sjuan här. Amerikansk serie eh, början på 90-talet. Och det är kraft faktiskt när man inte använder det innan. Det jag var så försäkligt trött så att eh, jag eh, och så. Ja. Långsidan ger ett mycket och ödstryck man kan vara den människan. Mm, det är ju en allt också. Så många vägar. Det går bra att söka online, radio.net, liveonline.net, kanalen och på live online radio. Några in, ett antal fungerar. Mobilkanalen radio, appen, endast tider. Eh, för avbrott inte alls av ett skäl. Och mikro, det får ni ha över med. Vi har gång och så. Ett antal ens. Det eh, är ganska unikt faktiskt och så. Ibland ett nationalistiskt också. Gammen och musik. Sverige journalistisk. Och sen 31 14 faktiskt. Det har ju verkligen gått Är ut genom basrutan som saknas borttaget. Eh, för annars är det för kursvär. Ja, syn och så. Det är ingen direkt insyn för det. Nej. Och eh, ja, det är gamla talet kan man säga. Eh, en boning här. Lite tallen och de har ett antal gulformade gula hus. 40-talet. Med två. Det finns inga höghus alls. Men hör gärna av få snabel sverige.nu Sverigekanalen sabel Sverige 07 visar amerikan verkar vara från uh, äh, inte internet, inte telefoner äh, alls äh, faktiskt. Nej. Det verkar vara lite grann. Så att hör gärna av er till oss på e-post. Enklast är kanske något alfast.se. Eh, ja. Jag bytte till kanal 8 här. Uh, någon slags sjukhusserie. Där man tände en cigarett. Eh, det ser inte trevligt ut. Nian visar då GKs Ullared. Det Där. Och så. Ja. Uh, ja. Grådasket och så, men det här är säkert... Det som är på kanal 9 här är ganska gammalt tror jag för att uh, pandemin och så. Det är väl eh, begränsningar på antalet besökare på de här varuhusen helt enkelt. Man får inte ta in hur många kunder som helst per gång där faktiskt tror jag. Så att det har drabbat eh, GKs också faktiskt. Det. Eh. Jaha, det var en liten flicka också. Med mm, sin mamma. Jaha. Ja, vi har kommit in året bara. Och eh, det är tämliga dagar och så. Det <clears throat> börjar snart att ljusna faktiskt. Där. <clears throat> Ja, det börjar snart att ljusna. Nej, nu är jag väldigt trött. <laughs> Ja, det kanske var tvärtom. <laughs> Ja, det blir så. Man har nannat kuddarna. Där var jag verkligen borta i huvudet då. <laughs> Jag menar naturligtvis att det börjar att skymma. Eh, jag sa nog lite fel där mörkna och skymma så sakteliga härifrån. Ja, 15, ja 10 kanske. Eller kanske 11 och så. Mm, faktiskt. Uh, ja. Det här på nian är filmat innan eh, pandemin tydligen. så mycket kunder har de faktiskt inte längre. De har tappat mycket eh, kunder och så. Jag har läst om detta också på SVT Nyheter minsann. Att det är på detta sättet. En riktig grådag idag och eh, riktigt kyligt och så. man blir riktigt eh, nedkyld. eh, faktiskt. Men det kanske känns också kallare än vad det är faktiskt. Det. Jag, jag tänker mig. Sen ska naturligtvis inte mikrofonen till. Eh, vi kan se vad vi kan bjuda på i spellistan och så. Eh, håll till godo en stund, jag återkommer. tonight, uh, we got one that we're going to be sending out to our friends, uh, the Racketeers of Boston. Anyone who is a Racketeer at any time, this goes out to you. Happy Friday, friends. Here's Ronnie Self. I'm a dog. come in this morning about a half past. My good gal said she was easy on me. I said, wait a minute, baby, let me help you back. When you leave, you know you can't come back. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Well, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. I'm always stepping around peekaboo. Well, I tell myself that I'm gonna peekaboo and do all the things that a good man should. A good-looking woman starts walking my way. I tell myself there's another day. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, there ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Uh, about the danger and think of the fun. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Well, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Always stepping around. jump, jump, jump go boom, boom. Ain't I'm a dog. I'm always stepping around. Ain't I'm a dog. well around the corner and down the street. Do rock, there's a place where you dig that beat. Do step into your blue suede shoes and rock to the sound of a rhythm and blues. Cause you're shaking, shaking up and down. your rock, rocking, all around. Your are hypnotized by the sound of the beat that shakes the rock around. Shake, shake, shake, shake, baby, shake, shake, shake, shake, shake, baby, shake, shake, shake, shake, shake, baby, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake baby, shake. place to sit and sigh. You'll find no time to pine or cry. You'll wag your chick, start to jive. Well, man, it makes you feel alive. Cause you're shaking, shaking up and down. You're rocking all around. around, shake, shake. Welcome to American Voices. A we present with review David Radio. Dimes disguised ranks in the recent court confirmation here. Not to Dave, the view of resigns us. And time fighting the good fight, the human rights of Europeans and Europeans all over the world, and truly of all humans, the Zionist <sighs> racists, the Jewish supremacists, the, these Jew- powerful people in banking and media, and today socially controls and manipulates the minds of the world. Uh, they create wars and they exploit not just our, pe- our people to ethnic cleansing and destruction of families, but they're doing the same type of thing to the world. I mean, it, it, it's amazing. Will Williams. I mean, in fact, I'll just go ahead and introduce him right now. Uh, welcome to the show, Mr. Williams. How you doing? Uh, thanks, uh, David. Okay, but it's it's good to have you on. You've known me for a long time. You don't know it gets to call me David, but I don't mind. You know, I actually, <laughs> you know, I I, I kind of wish sometimes my parents' name were European based name. <laughs> yeah, really. Yeah, but, uh, David. Uh, but that's okay. That's okay. Uh, anyway, anyway, um, I always realized in true doctorate, right? Whenever the opportunity, they never give any credit to any of us. I by by the media as former KKK, you know. David Duke, former member of House of Representatives. That, that's not even in the equation, right? The, but when you get elected to office, they generally refer to you in public or in an article with your title of your elected office. For instance, if you're a former judge, they call you Judge so and so. You know, Judge former Judy, imperial wizard. Uh, when when did you leave the clan? Like seventy, like that? Yeah, yeah. It was like well, a, a long time ago. It's about forty two, yeah. about 42, 43 years ago, and we really salute the fact that you and I both get a little long in the tooth, but you've been in this fight for a long, long time. And I guess the first thing I need to say to you or anybody else like you is to just salute you for your long service to our people, uh, your long service to our human rights, to the, the foundations and the values of America, to everything that's it's really about human justice. And we white human beings have the same right to preserve our heritage, our land, our traditions, our fundamental freedom as any other people do. Uh, that's accepted for everybody else, especially for Jews, right? Who kick out 600,000 Palestinians out of their land, right? <laughs> In just a mm-hmm. few decades. But if we simply want to preserve the country we founded, we're we're those ultimate hor- horrible racists, and yet this is the same media that condemns us for wanting to preserve our white country and our values for our children, not be ethnically cleansed in our own land, is the same media that tells us how wonderful and how, <laughs> how human rights devoted are the Jewish people of America and the world. Yeah, well, I, I didn't get involved until the mid 80s, and you were already uh, highly involved back in the 70s. In the 60s. Uh, well, actually, 60s the 60s. Even, yeah. yeah, the 60s, yeah. I went to well, high school, yeah, right, yeah. Even in high school, yeah. So I got a couple, you know, 20 years, but I'll live with that, you know. <laughs> I wish I, I, I, will take, you know, how old are you now, Will, if you don't mind me? I'm 73. Hey, you know, I take the years because you're obviously younger than me, but I can't do that now. <laughs> <laughs> You'd probably trade your years with me. I'm sorry. Yeah, well, uh, I'm still uh, holding it together. We're we're, we're trying. I, I want to start off with the discussion, and I want to share some. I prepared some things for today. I didn't know you were going to be on, but I'm glad we are able to get you on today. And uh, I, I want I prepared a couple of things. For one thing, I taped um, the hearing yesterday for the Supreme Court justice. And let me just start off by saying, and again, we have terrible choices in politics. You know, the, the Greeks used to call it a lesser of two evils. It comes this novel, who, uh, you know, and on one to go by, side was my whirlpool. Odysseus goes to away from the whirlpool men, the whole chivalry man. Mm-hmm. That's a voting uh, evil. Excuse me. That's where we have a choice. We have a and a lot of things that incredibly, uh, if that's the word for it, upsetting. Time when you look at the radical Democrats have already promised to criminalize us, promised federal law, which would go in any state, to mm-hmm. completely censor us, not simply from social media, which they're already doing. I was permanently banned from Twitter, and I've been banned from YouTube. I, you know, Jewish Google with. Let me say, uh, Donald, I do not disavow David Duke. <laughs> well, you know, I, and you know what? When he did that, I said, I understand. You do whatever you think you need. You don't think you should. Interestingly enough, Forbes magazine said that when I support him, that it was actually the turning, winning the nation and the election because it was a big signal to white people that this New Yorker, with this New York accent and this pushy, brassy kind of Southerners don't really like very much, uh, that it was okay to vote for him. And I do think it was the best choice of the people things that nobody ever said and still they hate him. That the Jewish establishment, I mean, they they want blood. This guy, I mean, they want anything so violent against people in my life. You know, the Jewish um, Republican, what they call the religion, the Jewish coalition. Finkel, Finkelstein, like in old mid thirties, <laughs> but Finkelstein uh, pollster uh, said the only politician that the Jewish people hate more Donald Trump is David that's an accolade. Put that on my bone as a, a proof, proof of us, right? <laughs> well, you're politicians accept office, and then boy, that's uh, try to try to you actually. Uh, you, it's like you try to please everybody, which is uh, you won't you won't. Remember. It is something here in politics to do the art of what's possible. You know the, the yeah. famous the, the, famous you know Bismarck said the art of the possible. That's the nature of politics in a democratic system. And the truth is, the crowd often goes the wrong way. Sometimes they go the right way. I think mainly the crowd in America has been more for the right way than the wrong way, even though it's now being manipulated. Uh, and today we have to do this voting, and that's what I was going to bring up now is the nomination and the hearings for uh, Barrett, right? So yeah, I watched some this, of it. Yeah, well, let me. I, have got a thing I'm going to play for it now. Let me just give you uh, and give the audience a, a, little bit of a warning here before I play this and get into this discussion. There's a question in my mind that of the choice between her, Democratic chosen one later on, or probably any other of the Trump select, she's probably as good as any of them, but but she leaves a lot to be desired. Uh, you know, I have a mm-hmm. lot of questions about whether she's going to defend Irma Ray, uh, considering the fact that she adopted two Haitian kids, right? Uh, mm-hmm. Bring them into her society. But I have a quote here which was very important. I, I, I copied the, this was ABC News last night. So I'm just going to play you the audio of Senator Durbin uh, absolutely, you know, questioning Barrett and and I think that the que- the line of questioning and the answers of Barrett are so indicative of uh, uh the evil that's running our country and, and the total lack of truth, of validity to our public officials, what the media says or what people in power say. So here's, let me get this up for you. So here is yeah. a direct quote right out of uh, ABC News last night. I'll share with you and the audience. All over the country. Good. Here we go. Perhaps the most emotional moment of the day came when Senator Dick Durbin of Illinois asked Barrett, the mother of two black children, about the racial anguish that's erupted in the country this year. Have you seen the George Floyd video? I have. What impact did it have on you? Senator, as you might imagine, given that I have two black children, that was very, very personal for my family. I was there, and my 17 year old daughter, Vivian, who's adopted from Haiti, um, all of this was erupting. It was very difficult for her. Um, we wept together in my room. My children, to this point in their lives, have had the benefit of growing cocoon where they have not yet experienced hatred or violence. Um, and for Vivian, you know, to understand that there would be a risk to her brother or the son she might have one day of that kind of brutality has been an ongoing conversation. It's a difficult one for us, like it is for Americans all over the country. Very Connie Barrett okay. was pressed today on the. Okay, so first off, and, and, and again, this is amazing to think of. i have actually got a a little thing I was working on last night to where, you know, the question and the answer you'd never have heard, right? Uh, mm-hmm. Uh, but, and, and, and, and why you don't hear it is proof of the lies of the media and, and the brainwashing that they're dousing our people in. But even if you go into the text of what she said, okay, so here's this uh, Democrat senator asking her if she watched the video of Floyd like a video, for instance, is going to really tell you whether a person's guilty or not. It's going to tell you or not whether there was racism behind the event, right? It's going to tell you anything, right? And uh, so, first off, let's just talk about what how she answered and um, aspect of that, and what she should have answered. So here's what here's what the the theme of the program was. Okay, so have you seen the George Floyd video, right? So Barrett mm-hmm. says, "I have." right? And then he says, well, you know, what, what kind of impact did it have on you? And she says, as you might imagine, given I have two black children, hmm. that it was very, very personal for me. Now, she never even questioned anything about the surrounding narrative, the lies around the Floyd video. Because if, if she would have seen, she may have, any of the body cam video. She knows the guy was acting crazy. He was on drugs. In fact, the autopsy showed that he wasn't killed by any police officer. He had three times, three times the mm-hmm. amount of fentanyl and meth, <laughs> right? Uh, eh, you know, serious drugs, cocaine, uh, three times that it would take to kill somebody. He was actually act, acting crazy. He, he wasn't choked to death by the police officers, as as the even the autopsy showed and, and the, the coroner showed. In fact, in the police car, when there was nobody on him, he was saying, I can't breathe, I can't breathe for an hour. So obviously they didn't think it was can't breathe. So, and so, and the narrative of this that he was killed because he was a black person. I mean, you can't go, you know, what judge would go by one, uh, one video of something in terms of making a judgment, a legal judgment? For instance, if, if she was a judge in a case, let's just say she was a judge in a case, what kind mm-hmm. of judge would do that? I mean, you, you wouldn't. You would you wouldn't want to get all the facts. And there was never any evidence at all in this whole thing that anything was driven by racism. And the truth is, far more white people are killed by police than black people are killed by police. That's absolute fact. The fact is, in this country, that there are 10 times, 20 times almost, depending on the cases, and in terms of probability, it's a hundred times, and I can I can quote data on that that white people will be violently uh, brutalized, mm-hmm. assaulted, raped, murdered, harmed, injured by blacks than blacks are assaulted by white. The probability is literally a hundred times greater that an unknown black person would brutalize an unknown white person than back you know back and forth. Mm-hmm. So she didn't say that. She could have said, well, Senator, first off, you know, I would never make a legal judgment off of a video. I would want to know all the facts, right? Uh, this, this is presented as a narrative of racism, but there's no evidence this this cop, who by the way is married to a non-white person, uh, that that motivated. Not, there's no... not only that, David, but a couple of those other cops that were on the scene were non-white, yeah. and sure Floyd has a a long felonious record. He's an ex-con, been to prison a couple of times. Right. He did a home invasion and spent five years in prison. I mean, there you talk about uh, background. Uh, now, uh, Durbin noticed him a couple of days ago. He's he's a Democrat senator, but he's uh, from Illinois, and he actually pointed out that this year there had been 3,200 murders in Chicago, and he even said that they were mostly gangbangers, and this was on the gun question, that, and he was whining about uh, how these uh, black gangbangers could go to Indiana or Mississippi and pick up guns and bring them back to Chicago. Well, our our problem's not guns; it's uh, Negroes with guns, and but he couldn't come out with that. But he his statistics revealed it: three thousand two hundred murders in Chicago, and the year's not even over. And uh, the Justice Department wants to make a big deal of all the white supremacist murders since Oklahoma City back in uh, April of two, what 1995, 90, yeah, 95 and uh, sure. they said like something like 541. Well, you take out 168 from the Oklahoma City bombing because uh, uh, McVeigh wasn't a white or white right. supremacist or whatever. He was anti-government, and the victims were were mostly white. So then you get down to 300. Well, that's 25 years of so-called white m- murders, and how many is that per day? Uh, uh, against 3,200 in Chicago this year. I mean, the, the statistics. Right. The, sti- the statistics don't lie, but liars like to use statistics. I'm sure you've yeah. heard that. And, uh, I'll give you that, yeah. I'll give you one example about human suffering and on a racial basis. The FBI and the Justice Department has been keeping data of criminality, violent crimes, uh, by both victims, race of victim, and race of predator, of, of, of violator, right? And they've been doing this for years. It's not easy to find. They can go to the study. I just got this out of the you know out of the their their their crime site the other day. Anybody can check it out and and verify it, right? So in 2018, that's the latest year, right? This is what the data shows from the Justice Department. And by and by the way, this was all done, and, and this has been compiled. This is not biased material. This is compiled by the Justice Department, which has been run by leftists for years. Eric Holder, and of course, Obama ruled it the eight years before Trump came in, and the statistics show the same thing. And they've been showing for years and years that there are between 20 and 35,000 white men raped by black males every year, folks, every year, right? Compared to almost zero. It, it usually they usually say zero with an asterisk, you know, less than 10 for most years running. Uh, I mean, that's that that if that if that doesn't show racial animus, what does? They got books like "Soul on Ice" by Eldridge Cleaver, the former Black Panther, bragging, and, and he was actually charged with raping a white woman, and how that when he raped white women, he was getting revenge and hatred against the white race, right? It empowered so here's the thing. yeah. Yeah, exactly. And that was Soul on Ice, by the way, for those that want to check it out. I tell truth here, folks, and that's why I'm banned. He uh, but, would jump over uh, 10 nigger women to get to one oh, white we are not going to use the N word here, unfortunately. Oh no, I'm just quoting Eldridge Cleaver. You know the honorable oh, okay. Eldridge Cleaver. <laughs> you can do that, I guess. <laughs> but if they use it, I know how the, the lying media will say. You know, David Duke's talk show, which uses the N word all the time. It's okay to use the term "yeah" for for black people, like people you really like, and in good skits on Saturday Night Live or whatever, or, or in music. But but if you use what they say, then you're you're going to be accused of racism. If that's true, then those blacks are really racist. But go ahead. Well, it's like it's like the word queer. You know, the queers use it, but we're not supposed to use it. No, they embrace it. They love they love being queer. <laughs> it just means peculiar. You know, <laughs> So um, yeah, yeah I, be, I, believe the Uniform Crime Report uh, pretty well shows that uh, ninety uh, percent of uh, interracial violent crime is black on white or minority on white, not white on black. So the statistics show that, and well, it really but, uh, does. In fact, it, it shows even more than that if you do it on a per capita basis, and that's the fairest uh-huh. way to do it. In other words, yeah. because I mean the figures. So let me give you the figures I've just quoted, and I'll give you a little detail of that. Right. So the figures that you get right out of the Justice Department, they give you a percentage of uh, these violent crimes, and, and it's blacks and it's Hispanics and it's others, but I'm just going to do the black part of it, right? And they do the percentage of uh, black uh, violence, serious violence. This is like aggravated assault. It says sexual uh, crimes, of mm-hmm. course, you know, other, you know, and and you know, really violent, horrific crimes, right? So this is what the figure shows. The, the blacks, who are only 12% of the population, by the way, folks, they committed 200, and when you do the percentage, and then you just work it out, a little bit of mathematics. Now the black males are only six percent or six percent. right, True. That's true, but of course, the same thing is true though in terms of proportions. Of you know, white yeah. males commit ten more times crime than white females right. per capita. But anyway, so let's say the, the racial population is 13%, right? As compared to the white population, 60%. So 13% or 12, 12 to 13%. I, I, it's probably a figure that's got to be more in the 12% range because at least 1% of the black, the black population is incapacitated with addictions or being sick in the hospitals or drug problems or being in jail. You know, <laughs> not well, they, they still to- make plenty of black babies. They do do that. So anyway, so the, the figure is this is hold on to your hats, folks, because this is not what the media tells you. 203,263 white victims of black violent aggravated assaults, rapes and sexual assaults, and things of that nature and serious crimes. 203,000 white victims by blacks. On the opposite hand, 13,900 black victims of whites. And by mm-hmm. the way, a lot of those black victims, in fact, the great majority of those uh, black victims by whites are blacks and whites and alpha class Hispanics is that they're in you know they're in battles over their turf right their drug turf now are a lot of the white perpetrators uh, yeah. uh, Hispanic and yeah sure and I mean they count Jews as white and Oh, and uh, Semites. Anyway, that, and, but you got to think, you know, the 203,000 white victims of blacks, that's overwhelmingly totally innocent people. I mean, yeah. elderly women, and this even elderly women raped and murdered in their homes from black intruders. Uh, armed mm-hmm. robbery. Uh, half of the armed robberies in this country are committed by this 12% of the population. Half of mm-hmm. those victims actually are also white, right? Half of the victims mm-hmm. of armed in this in this country. These are just innocent people, right? Uh, women who are raped in their homes. These are these are innocents, right? And and then if you so if you look at you know 20, 203,000 black you know attacks, violent attacks against whites, and only thirteen thousand nine hundred against blacks by whites. And then you take it, the sixty percent of the population is mm-hmm. white right? And 12% of the population is black. So we got 12% doing 203,000 violent crimes against white people. And you got 60% doing only 13,000 crimes against black people. You put that together and use a little mathematics, which, you know, we, we tend to use on this show. But we have to remember, folks, remember now, mathematics is racist. So the scientific method is racist. <laughs> but, but with, with mathematics, it shows – that blacks, by these figures, just extrapolated out the number of whites and the number who, who hurt blacks, that, that 60% of the population hurting 13% of the population or less. And then you look at the 12% of the population, you know, attacking white people. And then you add up those figures and put them together and you run it into a formula and you find out that the probability, and this is used quite a bit for anything, so like same thing with probabilities of cancer for different conditions, right? The probability mm-hmm. means that blacks are a hundred times more likely. If you did, if you got unknown cases, right, of an assault against a white person, assault against black people, blacks are a hundred times more likely to commit yeah. violent, horrible, brutal crimes against whites than vice versa. And yet, that's not that's not the rhetoric. That's not that's, a, that's a, good case for whites to want to separate uh, from the blacks. Yeah. And uh, I, why why do they keep calling us supremacists when we want to be separate? And you can't possibly be supreme over uh, right. blacks when they're not in our midst. You've been listening to National Alliance Chairman William White Williams' interview on the David Duke Radio Show on the Rents Radio Network. This program has been edited for broadcast. We'll continue with part two of this significant interview next week, right here on American Dissident Voices. Welcome to American Dissident Voices. I'm Kevin Alfred Strom. On today's program, we present Part 2, the concluding part, of National Alliance Chairman William White Williams' recent interview on the David Duke program on the Reds Radio Network. Dr. Duke, whose website is davidduke.com, and Chairman Williams continue their discussion of American politics and what white people can do to secure their interests in an increasingly hostile, increasingly alien, increasingly tyrannical America. This program has been edited for broadcast. When we left off last week, Chairman Williams had just made the point that we separatists cannot possibly be supremacists who want to rule over other races. Listen. Well, first of all, you know, we don't have any supremacy in this country. The supremacy is owned by the Jews, really, in terms of the banking yeah. powers. The 18 of the 20 biggest contributors to Hillary Clinton are Jews the biggest single contributor to Donald Trump is Jew. Of course, that's an insurance policy for the Jews because the yeah. Jews themselves in their own publications say that Trump has been more dangerous, more threatening the security of Jews than any other candidate in American history. I can show you that. We know that they control the media, and we know the media is 98% against Trump. And in fact, uh, even even things like Fox News is a divided situation, and the rest of the media is just total. But there's a lot of anti-Trump stuff on Fox News. But I want to give you now, um, again, we're going to go back to the um, Barrett issue, the Supreme Court justice hearing. And I'm going to just try to use your imagination and the imagination of the audience if there was an entirely different, and it would have been a very unacceptable, very unacceptable uh, questioning of Barrett. So let's just let me just create that this didn't happen, folks, but imagine if this happened, okay? ABC Evening News announcer, perhaps the most emotional moment of the day was when Senator Dick Durbin of Illinois asked Barrett, the mother of <laughs> five white children, about the racial anguish that's erupted in this country this year, right? So mm-hmm. Durbin then says, imagine if he would ask her this. If he'd have said, uh, ah, Mrs. Barrett, have you seen or learned about the horrific story of Canon Hennett? Canon Hennett was an innocent five year old white little boy who was shot in the head by a black man execution style. And Barrett answers, I have. So then Durbin says, What impact did that have on you? And Barrett says, Senator, as you might imagine, given that I have two white, or excuse me, five white children, so that was very, very personal for my white family. I was there and my 17 year old white daughter, Vivian, you know, who was adopted from Russia, uh, was very concerned as all this was erupting. It was very difficult for her. We wept together in my room for the poor little white child whose angel like face and head was blown apart by a violent black man. My children to this point in their lives had the benefit of growing up in a very safe and civilized white neighborhood where they have not yet experienced hatred or violence. And for Vivian to understand that there could be a risk for her and her white brother or the son the white son she might have, that they could one day likely face that kind of horrific brutality. That has been an ongoing conversation for us, like it has for Americans all over the country, especially, of course, for white people who are more than 50 times likely to be robbed, raped, assaulted, or murdered by a black person and a black person is likely to be brutalized by a white person. Now that, right, that is all true, and these are all facts, but you couldn't even imagine that kind of questioning and that kind of answer, could you? No, I, rem- I remember that murder of little Kennan. It was in Wilson, North Carolina, yeah. and it was covered up by the media for several days before they finally couldn't cover it up anymore. But, there are no uh, demonstrations for this little boy. If it, imagine, no. and folks, if you don't think this is a well, they're going to say, so what? Is that racial or what? If think about it for a second, folks, if that would have been a black little five-year-old black kid on a tricycle, shot execution style by the white next door neighbor riding his mm-hmm. back bike on the on the white lawn or next to him or something irritated, do you think that they wouldn't have said this was a racial crime and this is this is the that would have been a bigger that would have even eclipsed George Floyd, that that criminal who they made into a saint? Yeah, that, because that, that little 25 boy, year old he, what that boy was with the little five year old. I mean, that's a drug deal gone go there. have been just you know, that lesson son by being insane. It, it's frightening. One more thing, uh, first about her, you know, legitimate what she answered. Again, stupid things. Again, for instance, amazing. Moon. Yes, files from her. They would be brother and son one day. Not only reason and adopt how wonderful she is, because alien, the absolute lack of civilization and this horrible lifestyle they live in the black country of Haiti, right? I mean, mm-hmm. but so, so we have a situation where we can't talk about truth. In that that little white shot, if that there would area district that we believe that Ray who's in the military sees go put uh, flowers on his grave. Man uh, killed him and admitted he killed him for retaliation against the mm-hmm. shooting of Tucker, uh, whatever in, in Georgia. He was he just found a an 87 year old woman, you know, going to put flowers in the grave there's some shot down because they were white people, and yet there's not mm-hmm. one in a hundred thousand white people and could could tell you their names or know anything about this horrific. You'd that'd be a humor story too. I mean, mm-hmm. an old couple g- going to their son who's hours they do a black man. I was listening, and and and conversant in the law. Uh, she was number one in her class at Notre Dame, and uh, you know she's smart. But she started talking about separability. I said, "Oh, here it comes. She's a separatist." No, it was just some arcane legal or something. But uh, she she has these two Haitian adoptees, and I'm just curious if she about her French colony, single white on the island. When was it? You know the history, of uh, 1803 yeah. or something Haiti. like that. And Haiti, yeah, and, yeah it was it yeah. was the island of San Domingo, and uh, yeah. yeah, it was Haiti, and they they murdered forty thousand, uh, mm-hmm. all the whites, man, woman, and baby and child. Murder. And then they went after the coloreds because they were mixed. That's right. That's right. And by yeah. the way, America has been pouring money, uh, equivalent to trillions of dollars over the last 150 years, into Haiti. Uh, they built them a railway over the entire country. Uh, Dr. Pierce, obviously, your patron saint of your organization, wrote about that and talked about it. And uh, and they, yeah. they, you know did everything. They, they white taxpayers' money, and that's the ironic thing is since since the 1960s, under Lyndon Johnson, started the, the war, quote, war on poverty. And it was supposed to end the poverty of black people and help help uh, strengthen the black family and you know and and lessen crime and it's going to bring peace love and brotherhood and it was it ended up and since that time minimum just from the direct payments not even counting the law enforcement the imprisonment which cost more than you know, sending a person to a good college today to keep them in prison, mm-hmm. right? But even mm-hmm. that, I mean, you're talking about 22 trillion dollars. And of that 22 trillion, one could argue proportionally per capita was 99% white people's money. White people got less money. You know, uh, their disposable income was less, less because their taxes were paying for this crap, right? What, and, what do you uh, think about what do you think about Donald Trump's uh, platinum plan to get more black support, where he's uh, yeah, it, it's five hundred billion I don't know if it's just a teaser trying to get more black votes. I couldn't see them following through. Five hundred billion dollars. That is a. It's another typical program of discrimination, racial discrimination against young people, often working people, are starting their own plumbing business. They're working for a plumber and they start their own plumbing business, or they start their own restaurant, uh, they start their own whatever, right? Uh, well, at some point, the white taxpayer is going to say enough and withdraw his client to be taxed and pay for this uh, crazy. Uh, and they're going to be discriminated plan. against. You know, Yelp, Yelp, the search engine that people, a lot of people use to find good restaurants and hotels and everything, they are now, listen to this, they're now allowing people who are minorities to put black owned on their ads. Now, they were allowed white owned because you know they you know white people don't have any right to know if whites own the business, but black owned. So it's direct discrimination. It's trying to get people, white people who are brainwashed by the media, that uh, but it helps whites to say, okay, well, I'm not going to go there. I'm not going to patronize them. Uh, they're black owned. Yeah, but that's but, but that's the purpose of it. It's the other way around. And and also, the only reason that they would even allow doing that is they because they know that the lie about white people being so racist is is a lie, right? That that there's so many whites, and unfortunately, that would do that just because of the propaganda they're giving them. Oh, we've got to go. Forget about that poor white person who's starting that restaurant and is ba- barely able to make ends meet. No, we're just going to, you know. So the whole thing is insane. And not only is it, they're, they're doing this, they're also now allowing, listen to this. This is unbelievable. This is like doxing multiplied by the millions every day, hmm. right? Hmm. They're going to let people report racism by the business of any oh, business, any restaurant, any bar. They're re- they're going to report the racism, and all somebody's got to do is just write, right? There's no there's no justice here. You're not going to have a court case where they have witnesses. You're not going to have any way to prove it or disprove it, right? But obviously, you know, I mean, this and this is going to be on Yelp. But the United States uh, Justice Department is not going to go in there and file a, uh, you know, a cr- criminal complaint against Yelp for discrimination, right? I mean, you can't do that if you were white. I mean, the, the whole thing's amazing. So, affirmative action in California, they uh, we had Proposition 206. Now, back in 1995, uh, this is after, in fact, this was uh, right before I won office to serve as the chairman of a large Republican district in Louisiana. But they invited me to California to debate, uh, to, de- to debate on the issue of Proposition 206, which was proposed by way a mixed race, part black, part Asian guy, and mm-hmm. the and, and the the bill basically said that no government entity, no university, no county, no uh, we have parishes here in Louisiana, as you know, no area, no aspect of the state, no university, no school, no any sort of publicly funded thing can discriminate against a person of higher qualifications. That race could not be used you know, as a way to discriminate against people getting into a university or getting a job training program or being hired by a police department or fire department or anything like that. What was the now, result of that referendum? Fifty-five percent. This just shows you how the how the propaganda has an impact for many many years. Fifty-five percent of Californians voted for that referendum, right? 55%. and I'll tell you, this is another story that deals with, you know, get a, a, bit of my history, which I think our people are interested in a little bit on my show. But um, they actually invited me to the University of California with the one of the the chief opponent of that bill, a guy named Joe Hicks, recently died. They, in fact, they've given him these lauded uh, obituaries now in the last the great Joe Hicks, and they mm-hmm. invited me there, and they had a lot of riots, you know, with the left and everything. And uh, so I go there. It was the most covered debate on affirmative action in, in, California's in America's history. And it was interesting, and it was very publicized. It was on most of the uh, public stations at that point because they, I guess, they thought Joe Hicks was going to whip my ass. And I go on there, and and so after that debate, it went on to win 55% of, of the vote in California. Hmm. So, and, and interestingly enough, the, the, the cuck Republicans, because I was still getting ready to run for House, and also I, I ran for the chairmanship of the Republican Party in the largest Republican district in Louisiana. And these cuck <laughs> Republicans were saying, oh, they're just going, you know, they're inviting David Duke because they want to defeat this legislation. Well, it didn't work. And everybody who was anybody watched that debate in California, and it was actually aired around the country too, greatly at that time. And we didn't have the internet then much, but it was definitely aired on uh, a lot of things. And, uh, and we won. And I, and I'm proud of the fact that I helped win it. Now, what they're doing right now, I just saw the guy who sponsored that bill. Now, these leftist communists are trying to uh, remove it. They're trying to get rid of it, and they're going to make a new constitutional amendment. It was a constitutional amendment that had to be voted on, and a new constitutional amendment is saying that they're getting rid of the old one that said you can't have racial discrimination, and now they're going to have wording that programs, you know, for diversity, you know, and that really means racial preference for certain races, non-whites, uh, uh are perfectly legal and proper. So, so the state of California is going to literally enforce massive racial discrimination. I must say something else too. They still get around this right now in California a lot, the original bill, because what they'll say is, is they'll take out. In fact, they're demanding that test scores for university are stopped. That you can't oh, use yeah. test scores anymore, and you can't use grades, pass grades to determine a, a, whether a person's entered into college. You know, mm-hmm. but you can use other factors, but you just can't use that, right? And then and then they just quietly discriminate. But now they're going to make it. A, it's going to be a law basically in California. You got to have diversity, which means that you have to discriminate against any young white person, no matter what his income, no matter what obstacles he's overcome with say, handicaps or difficulties or you know problems in his life or broken families or whatever issues they have. And there are many, many millions of white people in California that grow up, you know, as poor or poorer than half of the black people do in California. Well, whites and are now, leaving California in droves. I mean, they've had enough. Uh, uh, they're losing population in California for the first time, and uh, uh come come to East Tennessee. Hey. So know, that bill, you know, was for public things, but that bill didn't even 206. It didn't even address. Uh, it didn't even address the issue of this uh, massive discrimination by every single one of the Fortune 500 companies. And to it didn't even address that and, and the affirmative action contracting that exists all over the country with these companies, the private companies, right? Which is massive, a lot bigger than state, even though state is a big part of that too. Didn't even address that. So, I mean, this this is the, the, new reality of America, but we're called, you know, the vicious racists. You know, we got four minutes left. I want to get your take on this, and and there are certain elements of the right or the alt right that I think are making a big damn mistake. Some of them are, and I'm really worried about this. Uh, they're putting out the word. Richard Spencer is one of them. I, I, I like the guy in many ways. I don't agree with him on everything, but he says he's voting for Biden and Biden's much better and all this <laughs> crap. really? I, and I just don't understand that at all because the tr- these house and they sweep do not vote. If you say, well, they're both, both just as bad, they're not just as bad. At least, you know, Trump actually came out against the race critical race theory. If they sweep the House and the Senate and the presidency, my God, they will by executive order or just file the bill. They'll legalize and they'll make American citizens out of 20 million illegal aliens in the country right now. There'll be no elected after that. They will absolutely criminalize your politics and my politics, even though we're totally nonviolent in every way, always have been. I know you have always been that way. They're going to criminalize us as terrorists, even though we condemn any sort of terrorism. And they're going to completely be able to cleanse us, to scrub us, to censor us from the internet. And the internet is the reason why the Jews are so desperate to silence us all, because the reason why people are more aware on the race question the reason why Trump got elected, many others, is because we could go on social media to a degree. We could do a YouTube video. We can't do that much anymore. We could do these live things. And the fact is, you know, if you if if, if Biden is elected, and the and these Jewish Bolsheviks around them, this is not only going to mean maybe concentration camps for a lot of people, imprisonment for people, and letting the black criminals out of jail, which they already are saying they're going to do. It's also going to mean taking the internet like a light switch and good, cutting it off. Good. From uh, look, I, I, I, have to say, uh, <clears throat> our national. Huga, huga, vad är det för en battle liksom blås och förtvivlat? Ja, god eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz etc. Föreningen Musik för alla är ansvarig för detta program och jag heter Leif Hallin. Idag så ska ni få höra lite av radiobandet under Harry Arnold i början och sen ska vi så småningom återkomma till ett tema som har varit med många gånger, nämligen amerikaner i Paris. Och den här gången gäller det Trump Holman, men det finns några andra också där som kommer med på ett hörn, till exempel Louis Armstrong som ju gjorde en session i Paris 1900. Och sen har jag franska Haute Quintuel i Paris, så är det väl inte helt fel att spela lite med Django Reynard, så han är med också på några ställen. Och sen har jag en annan trumpetare i början som är Ten. De hade ett ganska kort och lyckades inte så väl således, men som gjorde några inspelningar som är väl värda att lyssna på. Så jag inleder med eh, radiobandet och dessutom eh, en radioinspelning. Det är alltså inte den där vanliga studioinspelningen, så här finns det lite folk som slafsar med händerna också runt musiken. Harry Arnold med Stand By, Stand By som är arrangerad av Harry Arnold och även komponerad av honom. Och den där Stand By den inledde ju alla radiosändningar som fanns vid den tiden och den tiden är i det här fallet skarven 1957-58. Solisterna i den där inspelningen det var Björn Nerem tenorsax, Lennart Jansson på baritonsax och Bengt Hallberg piano. Ibland så hälsade det på amerikaner också och vi har en sån där special guest star i nästa inslag, klarinettisten Tony Scott. Och här får ni höra lite grann av den som eh, var ansvarig för det här radiobandet på eh, Sveriges Radio, eller Radiotjänst hette det må hända på den tiden, som såg till att det blev av överhuvudtaget detta fantastiska elitband av svenska jazzmusiker som var så bra så att de slog utomlands och man kunde inte begripa när det spelades upp blindfold att detta var ett svenskt storband. De flesta tyckte att det lät som de bästa amerikanska. Nåväl, Olle Helander hette han som var chef för jazzen på den tiden och han hör, hörs lite i början här också. Och så med herrskap, kvällens gäst som är lika långväga som välkommen. Tony Scott. Thank you. Thank you very much. Um... we would like to play for our first number my arrangement of Lullaby of Birdland. Ja, ni hörde alltså Tony Scott på klarinetter och som Thank nämndes you. hans egna much. arrangemang utav Lullaby of Birdland som ju var komponerad av en engelskfödd pianist som hette George Shearing. Och arrangemanget där påminner ju lite grann om någonting som Ben Woodman och hans annan hade gjort i slutet av 30-talet, Bach Goes to Town. Det här var en variant på 50-talet på det temat. Ja, sen har jag en trumpetare som säkert är tämligen okänd för de allra flesta. Eh, men de så kallade experterna brukar ibland ha svårt att erinra sig vem Johnny Windhurst var. Men han var generationskamrat med Ruby Braff. Ruby Braff, han var född 27 och levde ända fram till 2003 och gjorde e- ohemula mängder med skivor under tiden, för att inte tala om alla konserter som finns bevarade. Johnny Windhurst däremot som var född året innan, 1926, han levde bara fram till 1981 och de sista 20 eh, åren av livet så finns det inga avtryck alls av honom. Men han var rätt aktiv på 40 och 50-talet och vi ska höra några av de få exempel som existerar med denna fina trumpetare som spelar ganska likt Bobby Hackett till och från rätt mjuk, fin ton, men det är ändå någonting som skiljer honom från Hackett som är svårt att peka på om man inte är superexpert på det hela. Eh, han dök upp eh, och spelade som eh, tonåring på Nix i New York, låg någonstans i Greenwich Village redan 1941. Jag har inga inspelningar från de tillfällena. Och sen var han med i Boston på Savoy Café också 1944, men åtminstone 1940 47 så finns han inspelad rätt snyggt och han var med i en konsert som heter The Greatest, Jazz Concert 1947. Och där hade han till och med ett featurenummer med eh, H.G. Carmichaels Lazy River, så den ska vi höra nu. Lazy River där med Johnny Windhurst trumpet och Dick Wells stod piano. Den var inspelad alltså 1947, den 26 april närmare bestämt, i City Hall, New York. Sen ska vi höra på Johnny Windhurst i en av de få sessionerna han gjorde 1955, eh, tidigt 55 i januari, så var han med på en session med eh, Jack Teagarden. Och det här var någonting som var precis i skarven när 78 började försvinna så det här kom ut på 78 och det kom ut på singlar också så jag tror att det kom ut på LP-skiva också. Det gjordes bara fyra titlar och eh, man hör en del Johnny Windhurst på åtminstone ett par av dem. Vi ska ta och höra på någonting som heter Persian Rug som Jack Teagarden hade spelat in redan 1939 med sitt dåvarande storband så han dammade av en gammal sak på nytt i det följande. Förutom Johnny Windhurst trumpet och Jack Teagarden trombon, han sjunger ingenting här för övrigt, så har vi Hank D'Amico på klarinett och så är det återigen Dick Wellstood, piano och Ray Baduke på trummor. Mycket fin New Orleans-trummis. Thank you. Vi går vidare här med ytterligare inspelningar med eh, Johnny Winhurst och då har jag någonting som kom ut som eh, Walt Giffords, eh, vad, het, vad kom det ut som? Jo, Walt Giffords New Yorkers, så hette det och det var från början på en eh, LP av märket Delmark. Jag tror aldrig den kom ut på CD någon gång, annars så kom det ut väldigt mycket på CD just på Delmark under många år. Eh, där har vi alltså återigen Windhurst trumpet och sen en fin trombonist som heter Ed Hubble som tillhör samma generation, alltså född någon gång på 20-talet eller möjligtvis tidigt 30-tal och han låter som de riktiga kanonerna från 30 och 40-talet. Han var med senare i The World's Greatest Jazz Band och då fick han ju ersätta det, den som förmodligen var hans stora förebild, nämligen Lomac Garrity. Sen har vi någon som heter Bob Mitchell på klarinett som jag inte alls känner till. Eh, Dick Carey däremot, pianisten, är för mig välkänd. Och sen har vi eh, John Feld som spelar dubbelbas också. Vi kan ta gitarrister också, han heter Paul Smith, jag vet inte vem det är heller. Och den här Walt Gifford, han gjorde inte många inspelningar. Det är den här skivan och så var han med på den enda LPn överhuvudtaget som kom ut i just eh, Windhurst namn. Och den ska vi höra lite av senare. Men nu tar vi och lyssnar på Eh, The Girl in My Dreams från 1954. Ja, för några veckor sedan så hade jag med sångerskan Barbara Lee och det råkar vara så att eh, Jana Windhorst han finns med på flera av hennes plattor. Idag så är jag med den som eh, Barbara Lee gjorde för skivbolaget Riverside, en sån där liten 25 centimeters LP som hette eh, A Woman in Love eller någonting sånt där. vi ska höra på ett av spåren därifrån, en titel som heter The Best Thing For You. Eh, would Be Me brukar man lägga till den och det är en eh, inte alltför känd Urban Berlin-sång som var med i en musikal på Broadway 1950 eh, första gången och där var det Ethel Merman, damen med den Tordön-stämman som eh, sjöng den här förstås. Den där den gick några varv ute i så kallade landsorten också, om man nu ska kalla Boston för landsorten New Haven i New eh, Connecticut också. Där gick den eh, någon vecka mera på prov och därefter när den kom in till Broadway i New York så gick eh, Call Me Madam inte mindre än 644 föreställningar och sen så blev det en film så småningom med Ethel Merman i en av huvudrollerna förstås. I den här sången sjunger Ethel Merman ovanligt mjukt i den filmen för övrigt. Det kan man kolla om man fingrar lite på Youtube så hittar man det. Annars så brukar hon för det mesta låta som en mistlur och finns vittnesuppgifter, till exempel Donna Connor, den där roliga dansaren och sångaren med mera, som var med i Singin' in the Rain också. Han sjöng eh, Thelmer i affär där och där som sitter tätt efter att med Murma betydligt betalade då Best Thing For. And only wants the best thing for ye Vince, the best thing be me Do I see I sell best thing for I agree For you would be me Drag dig själv med kraft i kragen Ut med bröstet, in med magen Sjung och tralla, bombadralla Blir du frisk och stark Sjung om björkens gula hängen Sjung om bäckens glada språng Sjung om sippa på ängen Sjung min solskensång Se nu tittar lilla solen in igen Av mitt fulla hjärta vill jag hälsa den Med min solskensång gång på gång Ingen blir så god och glad som jag när solen skiner Se, tittar den lilla solen in igen Se så vackert vi ska ta den om igen Se nu tittar den lilla solen in igen Släpp in den ut i hjärtekammaren Då blir det solsken ute och solsken inne Solsken ut i vart sinn All is som hjärtat rymmer skura själen vit och fin Se, då tittar lilla solen in igen Av ditt fulla hjärta kan du hälsa den med min solskenssång Gång på gång Så god och glad som du när solen skiner Se nu tittar lilla solen in igen Se så vacker du ska ta den om igen Se nu tittar lilla solen in igen Släpp in den ut i hjärtekammaren Då blir det solsken ute och solsken, solsken ut i varsin kommer lilla solen in igen Se vackert, vi ska ta den om igen Se nu tittar lilla solen in igen Släpp in den ut i jättekammaren Ja. Jag fick i mig lite fiskbuss... Eh, <laughs> ja. Fiskbullar ska det nog vara. Jag vet inte vad jag försökte säga men jag är lite trött och eh, ja. Eh, lite fiskbullar heter det i, i sån här, man värmer upp bara så, så, med sås där. hummersås och så. Och det är alltså tisdagen den femte januari faktiskt där, 2021. Klockan är 16.46. som har hemtjänst och den personalen där. Eh, då är det fullständigt rimligt att man parallellt går igång med att börja vaccinera den. För den sjukvårdspersonal som man tycker är prioriterad parallellt med dem. Anledningen till att man inte börjar vaccinera prioriterad vårdpersonal direkt är att det fortfarande återstår vissa frågetecken, bland annat eftersom vaccinering inte betyder att man också slutar föra smittan vidare, enligt Anders Tegnell. Eh, skyddar ju definitivt mot att bli sjuk, eller åtminstone allvarligt sjuk i covid. Tyvärr finns det inga data som eh, stöder att det också eh, minskar risken för att man ska smitta någon annan och det är väl det som är det lilla orosmomentet som finns kvar och som väl gör att man inte utan vidare kan säga att man kan gå och jobba småförkyld ja, eller om man har någon som är covid-sjuk hemma trots att man är vuxen. Sveriges kommuner och regioner, SKR, uh, eh, välkomnar beskedet. Men enligt Emma Spak som är chef för hälso och sjukvårdsfrågor kräver det här nu tydliga riktlinjer till regionerna. Då kommer även personal en klocka som eh, går lite fel där. som är behöva stanna hemma om man till exempel har en hushållskontakt som har covid-19. Uh, eh, det fattas någon minut och så, så ska jag flytta fram lite grann där snabbt behöver klargöras hur man ska jobba med det. 47 ah, Sa Emma Spak, chef för hälso och sjukvårdsfrågor hos SKR. Reportrar var Annie Säv och Petra Haupt. Och runt om i Europa så pågår nu vaccineringen mot covid-19. Vi ska höra några av våra korrespondenter om läget. Och vi börjar i Frankrike där vaccineringen går långsammare än önskat. Trots att Frankrike inledde ja, sin vaccinationskampanj eh, samtidigt som övriga bättre. EU-länder har man legat långt efter flera Jag släpade efter lite grann och så. Ja, lite fiskbullar i hummersås där. Eh, bara så. Eh. Och till är det helg imorgon och så. Trettondagshelgen och ännu en röd dag faktiskt. Så åker Ica är öppet som vanligt där klockan åtta så. Så att det var inte några ändringar på tiden men vi eh, har inga bussar och så direkt imorgon. Eh, ganska dött i Långshyttan och så. Man eh, ser inte många människor ute och så överhuvudtaget. Idag var jag norrut här på elljusspåret och så. Trasmikrofon. Lamporna löser förut. Så är det igen. Ja. 13 dags och 13 dag också. 18 dag. Ja. Tydligen är det så. Och en post utan. Torsdagen och fredagen ska skulle vara helt vanliga vardagar alltså. Eh, men det är faktiskt som väntar imorgon. Eh, tydligen så. Eh, på min C-dator var inne på friatider.se. Det var länge sedan sist där och, eh, och, och nyhets Eh, det Räddningsverkets chef till Malta. över eh, jul framgår att Dan Eliasson gick på gate eh, med ytterligare en ung man på Gran Canaria. Oklart om det är sant, men det har uppges av fria tider. 89 <clears throat> 000 invandrare under 2020. Jag ska dock säga att alla får uppehållstillstånd man får ersatt drift. Man kunde söka och så där. En liten rastgård och så. Det framgår också att Fria Tider ut en halv eh, miljard i barn till eh, <laughs> afrikaner i Afrika. Eh, ja. Det var intressant. Sverige, svenska staten delar ut en halv miljard i bidrag till afrikaner. Men inte i Sverige utan i Afrika. De har alltså åkt hem med svenska medborgare. Eller har de bluffat om Så. Dock att ICA, ICA skulle bli kulturella enligt friatider.se. Eh, och en förbipasserande högsel utanför Hemköp. Det var till ett mord också här i Rissne. Eh, en man där som skulle ta ut pengar. En familjefar var det och han blev eh, så hittades avliden. Och Jaha. Uh, så att en helt vanlig eh, dag idag, men imorgon är alltså helg och 13-dagsafton. Eh, ja. Socialutskottet för att hitta gemensamma nämnare för att skapa majoritet på de här områdena mot regeringens förslag. Redan på fredag blir det omröstning och lagen ska träda i kraft den 10 januari. Reporter Birgitta Johansson. Polisen avbryter nu räddningsaktionen efter jordskredet i Gärdrum i Norge. Det finns inte längre något hopp att hitta överlevande. Tio personer har mist livet. Skredet är det allvarligaste på över 100 år. Inte sedan 1893 har så många människor... Och Iran har beslagtagit en sydkoreansk tankerfartyg. Det har nämligen smutsat ner vattnet där tydligen och släppt ut eh, ja, olja eller så i vattnet där så vi får se hur det utvecklas den situationen. Om att finna människor i skredet här på Gärdrum. Det var en märkbart tagen polismästare, meddelaren efter jordskredsbryt. Sökinsatsen har varit stor och omfattande. Det är stora risker. Sen är det att bli till det, men det kommer att ta tid. Vi får hålla ut där. Det kommer att gå mot ljusare tider och så. Det är ju väldigt eh, du vet, det är bara fem dagar in på det nya året här så att det har inte börjat att ljusna än och så riktigt ordentligt. Det var ju ganska så grått idag och så. Uppehåll och så. Att imorgon är det helgen och så. Mm, vad det nu kan vara. Kan gå bäst botten faktiskt. 6 grader skulle nog stämma. Det verkar som det släpade efter något. Ja, det var väl Ristne som en man skulle ta ut pengar på bankomat och hittades han avliden och så efter svåra skador en familjefader var det, en svensk som eh, tydligen dödades alltså i eh, Rissne. SVT1, det finns en sån här. Eh, jag tror att det är en svensk eh, film minsann eh, som man ser på ettan här. Utanför en eh, Konsumbutik. Man eh, tycker känner igen några av de här skådespelarna. Eh, och så. Ja, det är mycket som händer och så. Man hinner inte med någonting och hålla koll på allt som händer. Så eh, det är inte helt lätt i dessa. Mm. Eh, det beror ut mycket så att lite så. Men vi har direkt och en helt vanlig tisdag som sak och som vanligt. Upp. Händelse med helt och den stan och som hänger upp i luften. Korsel på, ja, isär och så. Det är... och skors och kort. Och byggt 3 miljoner kronor. Kalvar och rälling såsätter till våra jämmer och kalvar var till eh, rören. Ja, talen an... Ja, det är en Det är ju... Det är jag inte. Orloli 2017 bojkott fyra arabländer för att stödja islamistgrupper och fram till Iran gränser mot de diplomatiska förbindelserna stopp. Katariskt inte längre Ulfländernas... Men efter Qatar drev det Iran och inte minst Turkiet leverera varor och mat till landet. Men nu tycks ett genombrott ha skett. Amerikansk medling säger att ska öppnas igen. och har skrivit förståndsavtal. Eventuella eftergifter som ses ändå som ytterligare en mellanteger för den avgående Trump-administrationen. Äcklat relationer med en rad arabländer menar att de reparerade förbindelserna med avskedsgåva Saudiarabien till Trump ett att visa på sin goda vilja inför en erkänt mindre saudi presidenten Joe Biden. Johan Mattin, Mellanöstern, Jaha, där tände hon den. Vädret dagen. Där tände hon en cigarett på ettan och där fick pilla. Han zappade eh, sitter vill jag inte se. Eh, Fader V gjorde skett 90-tal eh, och, och, det är ju 40 cigg. Han började röka sen var 12 och inte bra för rökning. Tobak men också. Han var ju smutsigt trycksvart papper och så. Han körde returpapper. Gösta Skog, Alban, eh, vilket är ju borta sedan eh, länge. Jag ser Stockholms något över faktiskt. Där, banan går rakt igenom. Den gamla stationen är borta och från eh, det var ju plattformar med godsvagn. Banor. Jag för mig att det ligger en äh, väg också där det fanns förut. Äh, det är vägen mot Rom. Äh, Stockholms har tagit över helt. En station för olika uppfattningar tur. Det gick också ett japp mellan eh, Albano och eh, Stockholm Östra. Där man lastade av gods förr när det gick godståg på eh, Roslags. Jag har själv gått på det spåret. Eh, som jag inte tror trafikerades längre men det är nog säkert borta sedan eh, länge. Så det var mängder med spår faktiskt på Albano eh, förr. Eh, idag är det bara Värtabanan som går rakt igenom det. 89 eh, 000 invandrare tog emot, to, togs till Sverige här under 2020, var 7 000 från Syrien, fria tider. .se och jag ska säga också att de här eh, honom kommer från stanna. Eh, så att det är säkert eh, långt ifrån alla som, som kommer att få stanna i, i, i Sverige. Och nästan alla fångar på det gamla fängelset i Kalmar har fått covid-19. Jag har själv, själv sett det här fängelset för min flickvän Magdalena. Och sen flyttade till Kroatien tyvärr och eh, det var som eh, fortfarande finns kvar i Kalmar men eh, vad jag förstår så kommer då eh, det här fängelset att ersättas av ett helt nytt fängelse som kommer eller håller på att byggas eh, i, i, eh, i Kalmar alltså. Även Malmö har också ett väldigt gammalt fängelse tror jag, om jag minns rätt. Och så minns jag också ett fängelseanstalt som fanns i Huddinge kommun också, gamla ja, Nynäsvägen eh, Jag minns inte vad anstalten hette nu faktiskt. Det var väl en nedlagd skola också i närheten där. Det hade varit en skola. Eh, det här var ut, ut med gamla Nynäsvägen så var det en, en anstalt där. Kriminalvårdsanstalt. Eh, kommun och jag minns inte vad det hette nu riktigt där salten där eh, Rodbla eh, eh, andra världskriget. Men det handlar om ljud. Ljud. <laughs> Ja. Folkgrupp har lik. Det var ju judarna såklart. De är lidande. För att det var ju bara judar inga andra så. Utan Det var inte riktigt. Nej. Ja, vi ser på två år. Det här kriget jag. Daffa de här. För att då var liksom allt över. Kallades för landsfredare och kvissling. Ja, ja jag tror det är äh, krigsslutet. Uh, ja. Vi vet också ångerskan i ABBA, Annefrid Lyngstad, hade tysk pappan, kanske vem det var, men han var som hade träffat hennes mamma. Så föddes hon helt enkelt och eh, soldaten, vet jag inte riktigt om han. Till Tyskland blev dödad och straffad och så. Eh, lite okänd riktigt där, soldat hade träffat. Eh, I många år, men hon var ju från Norge. Ja. Kommentär, det var kul och så. Både på tv och för varit eh, länge sedan och så som man tjatugg om Hitler varenda kväll. Thank you. It's IKEA. Reality, uh, we always know whether or not we did vote in the last general, but they don't supporting and to consider suppress know that sides continuing to vote. You will never know who of the election. Because this election is so, it is so that is so the Senate control Congress. Många var ju där och var trönt och upp ett helt nytt land. Tyvärr delades ju så att eh, det var ju tragiskt. Det var många år faktiskt innan Tyskland ensamt land då. Tyskland. Ja, Det är 90. Då var det delat på Östtyskland med Sann och Berg. Så det var ju tragiskt. Men till slut så eh, föll ju Sovjetunionen ihop och så eh, kommunismen föll. Och det är en dokumentär jag ser på tvåan här. Jag postar ett inlägg också på gab där gb.com eh, slash Sverigekanalen där Dala Gunnar Dahl på Twitter Dalagunnar på Twitter, Dalagunnar på Twitter och eh, Gud, självaste Gud har också ett eh, konto också på eh, Twitter, självaste Gud själv. Vem eh, guden är, det eh, har man aning om. Ingen har sett, men eh, ja. Ja. Här är någon som heter Sultanen, tror jag. en kvinna och sover 7 9 timmar i snitt. Eh, vi påverkas av eh, dagsljus och mörker och så och det är klart att när det är mörkt ute så blir man inte pigg precis. Man blir rätt uh, eh, trött, man vill mest uh, vila och sova och så. Man, uh, man kan inte gå och lägga sig precis när klockan är 17 eller 8 och vakna ett tag till. Så att de här fångarna i Kalmar har hamnat i karantän faktiskt. Det är alltså 48 av 57 interner som är smittade. Det är som sagt var gamla lokaler och det är trångt. Gamla fängelset i Kalmar. Som jag tror låg väldigt eh, centralt i Kalmar. Eh, jag minns att det var parker och en vacker kanal som rann rakt igenom där. Eh, och, så, och vackra parker och så. Varvsholmen hade man inte behövt bygga det skulle man göra sen men det hade man inte byggt upp, börjat bygga upp ännu och eh, Ölandsbron syntes och, eh, och eh, man kunde ana att det fanns någonting långt där borta på andra sidan Borgholm och slott. Det fantastiska slottet kunde man se och var precis vid det slottet och Kalmarsund och så. En mycket fin stad och har en historia. Minns han Kalmarunionen och så. så att vill man veta om Kalmar söker det på nätet. För det är en mycket gammal stad som har anrika, eh, eh anrik historia. Eh, fast förbindelse till Öland 1972. Eh, Med Ölandsbron som måste repareras och så byggas om kanske. För man kan ju inte cykla på bron och eh, planer finns på en helt ny bro också. För gamla broar måste ju fixas till och så. Eh, men tidigare var det färjeförbindelser faktiskt. Borgholm. Som upphörde då faktiskt när den fasta förbindelsen kom. Uh, ja. Det är svart och mörkt ut och så. Det är korta dagar. Uh, än så länge och så. Men det kommer att bli bättre längre fram men vi får ju verkligen ha tålamod här för att... <laughs> Ja, det får vi verkligen ha för att eh, det kommer att ta tid. några år här. Än är det väldigt korta dagar och så så att det har inte vänt så riktigt ordentligt eh, så mycket ännu. Men det kommer att göra så så att vi får icke ge upp. Vi får aldrig ge upp. Vi ska alltid se framåt, framåt, framåt och kämpa, kämpa, kämpa och bita ihop och det kommer och det kommer att bli tider. Vi går mot ljusare tider man. Vi får ha eh, mycket tålamod. Mycket tålamod och det kommer att ta lång tid också innan det verkligen kommer att ljusna ordentligt. Eh, för än så länge är det alldeles mörkt på morgonen och så. Det kommer att ta lång tid innan det ens börjar komma grått eh, dagsljus. Men det är klart att man ser uppgifter och så på nätet där det verkligen stämmer och så. När det påstås att Dan Eliasson är bög besökte gayklubb, gay, gayklubb på Gran Canaria där och eh, det kan jag inte veta om det stämmer alls utan man får ju då lita på att det verkligen stämmer och så men det kan jag ju inte veta. Huruvida Dan Elias fru och barn har påhittat och så. Det, det är så. ännu mer så... man så. flicka på tårna. Vilket alla opinionsundersökningar. Då kan det faktiskt ta flera dagar om inte veckor. Flickor är söta men de ser man ju sällan. Eh, idag så har jag knappt en människa så det var ju väldigt dött här. Jag tror det var söndag morgon nästan faktiskt, men det var en vanlig tisdag. Med Postnord också som körde post... Ja, gumman på tvåan var söt som liten flicka. Eh, riktigt söt var hon. Eh, ja. ofta är det så, små flickor är ruskigt söta. Uh, ja... Men besök gärna friatider.se, friatider.se, ni känner säkert till det och eh, där finns det vissa betalväggar. Ja, det var en dokumentär där på tvåan. Uh, jaha. Ja. det positiva med SVT är naturligtvis att man slipper den här eh, tv-reklamen. Det finns ingen reklam och så. Trailer och sånt finns ju då, men eh, någon reklam finns ju inte på SVTs kanaler. Så det kanske är det positiva faktiskt, man slipper det, eh, tv-reklamen. Ja. Tydligen åkte en chef också för Migrationsverket på semester och den här Dan Eliasson och så. Eh. Jaha. Finskt där på tvåan tydligen. Eh, textat sluta frivilligt det är ju också en förtroendefråga. Är det det eh, som är den troliga mm, punkten på det här mötet med Mikael Damberg, inrikesministern, på torsdag? Jag vet inte hur det här slutar än, för att det här med att kallas upp till en minister skulle jag normalt sett säga att det betyder att man bara får smäll på fingrarna men får sitta kvar, för annars kunde man ju få sparken direkt. Men det kan ju vara så att detta beror på om det kommer fram mera eller om nya kritiker kommer fram. Och även om Eliasson skulle sitta kvar efter det här mötet så är det ju inte säkert att det är slut med det. Det kan ju fortsätta blåsa kring honom ändå. Hur besvärande är den här historien för regeringen då? Den är ju definitivt besvärande. Den tar ju då fokus från annat. Journalisterna jagar då Damberg för eh, inrikesministern för något som han helst inte vill prata om. Han vill ju helst prata om politik. Men det är klart att eh, det lustiga med den här affären är att det tar ju också fokus från att Stefan Löfven och en del av hans ministrar själva har shoppat eller rest i jul. Så att det finns ju på det sättet en liten oväntad och ovanlig uppsida. Det är många som har reagerat över hans motivering, det här med att det var en nödvändig resa, att han hade valt bort ett antal resor under pandemin, men att han då tyckte att det var nödvändigt att, att resa ner till Spanien och träffa sin dotter som fanns där då för att fira jul tillsammans med familjen. Många har ju reagerat, många som själva då har valt bort att träffa anhöriga. Men du var inne lite grann på det här, Fredrik Furtenbach, om att det inte var något formellt fel. Men Kommer han att tvingas avgå eller kan han sitta kvar med den här historien nu i bagaget? Ja, som sagt, jag tror att eh, det beror lite på. Att det kan bero på vad han har, vad han har att säga till Mikael Damberg och vad han tycker själv, vad han själv vill göra. Och eh, också på om det kan komma fram nya kritiker eller om det kan komma fram fler detaljer om den här resan. Så att eh, jag vågar inte svära på det än, hur det här slutar. Men varför är kritiken så pass mycket starkare just mot MSB-chefen? Du nämnde här Stefan Löfven har setts i ett eh, köpcentrum, Morgan Johansson har setts i ett köpcentrum, finansministern Andersson hyrt, eh, hyrt skidutrustning uppe i fjällen. Varför är det så pass mycket hårdare kritik mot han och hans varumärke, hans personliga varumärke är ju väldigt svagt efter jobbet som rikspolischef eh, efter att han fick sluta. Då, då verkades han ju snett neråt till ett eh, jobb som då inte var så viktigt, det vill säga att leda MSB. Sen har ju det ju blivit väldigt viktigt. Ja, men det har ju blivit så att han är, väldigt, han är då väldigt illa omtyckt eh, bland borgerliga väljare Eh, särskilt Sverigedemokrater eftersom han har skällt på Jimmy Åkesson. Han fick då klä skott för att polisen inte lyckades bättre. Eh, han fick väldigt mycket kritik för polisens omorganisation även om det inte var någonting som han hittade på själv. Och han blev själv ett tillhygge i striden mellan eh, regeringen och alliansen före det senaste valet om vem som kan skapa mest trygghet. Så det där har ju gjort att bilden av honom är väldigt polariserad. Han var ju eh, i blåsväder även när han var generaldirektör för Försäkringskassan också. Ja, det fick han, eh, bland annat för eh, toppstyrning. Men man ska väl också kanske komma ihåg att orsaken till att han fick de här jobben som då ansågs vara extremt svåra, det var just att de var väldigt svåra och att han då ansågs vara en form av stjärna. Det kan ju ingen tro som lyssnar på debatten just nu. Men som sagt, det är ju mycket i blåsvädret kring polisen som bilden av honom skadades så mycket som gör att han nu är lättare att skjuta på. Beslutet när det nu kommer som man tar eh, om Daniel Eliassons framtid, eh, kan det få några politiska konsekvenser? Ja, så alltså, det beror väl lite på vad man menar med politiska konsekvenser. Men får han sitta kvar så är ju klart, då är ju risken att eh, då kommer Mikael Damberg få svara på det här ett, väldigt många gånger till. Så var det ju när Ygeman var hans chef. Han fick ju ständigt svara på frågor om Dan Eliasson. Å andra sidan är det ju då svårt, lite svårare för regeringen att sparka någon som inte har gjort något formellt fel. Om man verkligen vill det, då måste man övertygar personen om att göra det frivilligt. Tack så mycket Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk dator på Ekot en gäst till, Per. Ja, vi ska ju alltså nämna också då att vi har ju som sagt sökt MSBs generaldirektör Dan Eliasson. Han tackade nej till att vara med i Studio 1. Han skriver i en skriftlig kommentar Min resa har väckt många reaktioner och jag förstår och respekterar dessa reaktioner. Jag kommer att redogöra för mina skäl till den här resan för ministern. Louise Bringsejus, förvaltningsforskare och docent vid Lunds universitet. Om det nu är så att regeringen vill göra sig av med Don Eliasson, kan de göra det hur som helst? Ja, heter jag. Nej, de kan inte göra sig av med honom hur som helst. Utan jag vill förtydliga lite grann här när Fredrik talade om att sparka eh, Dan Eliasson. Så regeringen kan alltså inte sparka Dan Eliasson. Det har vi ett prejudikat utifrån fallet med Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen. Eh, Arbetsdomstolen bedömde 2019 att uppsägningen saknade laglig grund trots att man konstaterat att hon att rikets säkerhet för risk. Så att ett eh, avskedande är inte aktuellt men däremot skulle kunna omplacera Dan Eliasson och då blir det till regeringskansliet där han istället får hantera utredningar och uppdrag åt regeringen. Kan man inte och, göra sig av alltså? man inte om man inte har oerhört goda skäl eh, faktiskt och det klargjordes just av fallet kring Maria Ågren. Utan omplacering är det verktyg man har och Dan Eliasson fick ett förlängt förordnande den 7 juli förra året så att han sitter kvar i ungefär två år till som generaldirektör. Men det är inte säkert att han kommer utföra det jobbet så att säga? Nej, det beror ju på vad Mikael Damberg bestämmer nu vid mötet de har i veckan. Mm. Men eh, om han då, eh, så att han har kvar sin titel, han har kvar sin lön, alltså om det nu blir så att han eh, får jobba på regeringskansliet istället, då kommer han ha, ha kvar sin lön på ungefär 160 000 kronor i månaden fram till att det här förordnandet går ut, är det så? Det stämmer, han har kvar både titel och eh, förmåner, ja. Men vilken typ av jobb är det han i sådana fall om han inte skulle få vara kvar med sina nuvarande uppgifter. Vad är det han ska göra för någonting? Hur, för man vill väl ändå utnyttja hans eh, erfarenhet och kunskaper? Inte ja. bara betala ut lön. Nej, nej, men då kommer han användas just för olika utredningar som regeringen, där regeringen behöver hjälp så att hans kompetens kommer ju fortsatt användas. Men jag tror det är att springa händelserna lite i förväg att vänta sig att det är det beslut som kommer fattas. Eh, Dan Eliasson är en väldigt erfaren ledare eh, i staten och det skulle förvåna mig om det inte fanns goda personliga skäl bakom det här agerandet. Skäl som alltså han inte vill lyfta med för allmänheten eller media utan som är personliga somliga till sin karaktär som motiverar den här resan. Om vi pratar generellt då, om avsatta myndighetschefer utan nya uppdrag. Det här regeringskansliet som också går under namnet Elefantkyrkogården, eller hur? Ja. ja. Vad gör de som hamnar där? Ja, de, många av dem kommer istället eh, de kommer få ett rum på garnisonen på Karlavägen i Stockholm och eh, det innebär ju där de kommer få ansvar då för olika utredningar är det som regel. Ehm, och det, man kan säga att han landar mjukt för att han skulle behålla sina förmåner och sin titel. Eh, men det innebär en stor prestigeförlust när man eh, istället får ta den typen av uppdrag då och eh, när man är van vid att ha en ledande position och eh, i synnerhet som den här. Så en prestigeförlust hade ju det varit, men i övrigt eh, är det en ganska mjuk landning. Men han behåller alltså 160 000 kronor i lön, han får ett eget rum eh, och får hålla på med utredningar. Varför har man ett sådant system där det inte går att avsätta en generaldirektör? det här är ju ett sätt att göra det attraktivt att vara generaldirektör. Ehm, man kan säga att om man inte har den typen av anställningstrygghet så hade man antagligen haft eh, fallskärmar istället som man har i många andra länder. Ehm, och summan hade väl ungefär blivit densamma men skillnaden är att man fortsatt, eh, fortsatt använda deras kompetens i det interna arbetet i regeringskansliet. Skiljer sig Sverige mot andra länder på det här sättet då alltså? Ja, det, det, är svårt att uttala sig om. Det, finns, det är ganska olika i olika länder hur förmånerna ser ut men det viktiga är att man behöver göra det attraktivt att ändå ta de här, de här rollerna. Sen kan man ifrågasätta om lönen ska ligga på den nivån men det är ju en egen diskussion, känner jag. Fredrik Furtenbach, du är fortfarande med oss. Vi hör här om att det, han skulle i så fall landa mjukt och då ska vi inte gå händelserna i förväg. Dan Eliasson har inte blivit avsatt. Det finns ett eh, möte då med inrikesminister Mikael Damberg på torsdag och sen så kommer det att komma någon form av besked. Men eh, det som vi hör här, Louise Bringselius är inne på, en prestigeförlust. Hur pass stor prestigeförlust talar vi om i så fall om man blir avsatt på det här sättet? Ja, den är ju ofta stor. Det beror lite på hur mycket som kommer ut om varför regeringen var missnöjd med generaldirektören. Det händer att de bara placeras där och medierna får nästan inte veta vad det berodde på. Då är ju prestigeförlusten mindre. Men jag tror inte man ska glömma här eller att eh, man kan ju också övertala någon att sluta frivilligt därför att det är inte lätt att jobba som generaldirektör utan regeringens förtroende. Säger det här någonting om eh, ledarskap generellt inom eh, svenska myndigheter, tycker du? Eh, på vilket sätt då? Med Dan Eliassons agerande, att han valde att åka till eh, Kanarieöarna. Nej, jag tänker det här med att det nu kommer fram ganska många eh, makthavare som har både shoppat och rest. Det späder ju lite grann ut det här. Det gör ju att det slår lite lösare mot var och en, både mot Dan Eliasson men också mot Stefan Löfven och hans shopping. Det vill säga att då kan många människor tänka att det här har inte att göra med personen utan så här är det med makthavare. De lever efter andra regler än jag själv. Det är väl en slutsats som blir lättare att dra när det är många som har brutit mot råd och förmaningar. Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, sa det. Vi hade också med oss Louise Brinselius, förvaltningsforskare och docent vid Lunds universitet. Då ska vi uppmärksamma en av många som anhöriga under pandemi 120. Totalt så, enligt de senaste siffrorna från idag 8 985 människor dött med covid-19 i Sverige. En av dem som då är, eh, har gått bort är Dagoberto Rus ifrån Kista. Yvonne Rus förlorade sin man Dagoberto i våras när båda två insjuknade i covid-19. De bodde i Kista i nordvästra Stockholm, en av de stadsdelar i landet som drabbades hårdast i förhållande till folkmängd när pandemin tog fart på allvar. Yvonne Rus, som själv blev så sjuk i covid-19 att hon lades in på sjukhus, berättar att hennes man Dagoberto också smittats. Ja, det var en hemsk morgon. Därför att jag ringde ju hem hela tiden. Så han var ju ensam hemma med hunden. Och det tänkte han bli, förstås. Ett dotter fick en eh, väninna. Ja, de hjälpte min eh, jag var jätte, Vad kan jag säga, på ett helt annat se någonting. Det var som att jag hela verk som bara föll in i någon slag. Helt overkligt allt. Jag skulle ju vilja svärt att innan när ens gifta när ens man inte vet allt hur det var. Det är hemskt som det fortfarande där. Det är bara... Jag som är okänd, eh, bränd. Började jobba igen. Jobb. Så att det är någonting kvar. Men det är ju inte väldigt strar. Ganska många. Det är tomt. Ett högt pris som den här pandemin. Man har drabbats av det. Och man har upphört och många behöver drabbas av det. Och jag är hela tiden rädd att man ska drabbas igen. Man vet ju att man är immun. Det, det går ju inte att garantera. Jag tycker att det är en ständig rädsla för vad som ska hända framöver. Nullbana med mun och näsa. En man i 25-årsåldern för drograttfylleri vinglade fram i sin bil på E4 norrgående eftermiddagen och en ringde då larmen. Man i vajerräcket och med 18 stolpar och bråte spreds över vägbanan innan bilfärden tog slut. Mannen fick följa med polisen för roll. Från och med på torsdag så träder nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken i kraft och i dagsläget så säger Johan Karme, hälso och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, att han inte vet hur resenärer som inte har möjlighet själva att förse sig, hur de ska hantera situationen. Det är väldigt ont om tid och det här är ett, ett nationellt, eh, en nationell fråga som jag vet att man jobbar med intensivt i hela Sverige just nu. Eh, och det är mycket möjligt att det under dagen har blivit klart men jag har inte fått informationen om det än i sådana fall. Utan det är, det är de som sitter med trafik som förmodligen sitter med den, den informationen bäst. Men eh, planen är att det ska kunna gå att eh, hämta ut munskydd eh, någonstans? Ja, kommer det vara, även om det inte kommer att ske i anslutning till respektive buss eller tåg. Men, men på något sätt ska vi förstås underlätta för dem som eh, av olika anledningar kan under rusningstiderna då, eh, ha egna munskydd. Men återigen, grundprincipen här är ett väldigt stort egenansvar att själv förse sig med munskydd för att förhindra att smittan sprids. Och det sa alltså Johan Karme, hälso och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg och reporter var Andreas Charlotta Olofsson Bodin i Forsa utanför Hudiksvall har en av Sveriges äldsta ponnys shetlandsponnyn Fritte är född på 70-talet och fyller hela 45 år om några månader. Men trots att han fortfarande är pigg och glad så börjar ändå åldern att sätta sina spår. Eh, dels har han ju inga kindtänder kvar, så han kan ju inte äta något hö. Det har han inte gjort på 10-12 år kanske. För att hästar maler ju sin mat och har man inga kindtänder kan man inte mala. Nej. Så han äter bara kraftfoder väldigt fiberrikt kraftfoder då för att klara magen för annars klarar man ju inte magslemhinnan på dem om de bara äter vanligt gaffoder. Det är ju mer det där att man ser att han ser sämre och så sen att han hör dåligt. För ibland när man kommer och ska ge honom mat så kan han bli jätterädd om han inte ser att jag kommer. Tror du att Fritte är, är den äldsta shetlandsponnyn i Sverige? Vad Nej. tror du om det? det Oj. En, en shetlandsponny bor i Holm. Jag tror det är Värmland. Jag antar det. Min kan vara två år äldre, 74. Där har varit alla år passat perfekt ihop med henne. Hon är förhållandevis ganska skaffigt några barnhästar och då hänger inte ungarna riktigt med. Men den här har ju varit otrolig fågel han för Ronny så vi kört han och ridit och där och det har aldrig varit något besvär. Han har varit. Ja, det är så Charlotta Olofsson Bodin och mina SM du flyttas fram till mars. I alla fall eh, och kallt eh, med flera minusgrader. Han lever precis han sjunger, det vet vi ju inte. Ja, vi vet ju, det finns ju tidigare domar. Sen har han ju tjänat det straffet. Ja, men eh, det finns tidigare domar så att, som säger emot dig där. Vi vet att han är dömd till ett straff, men vi vet fortfarande ett liv. Han, eller han, sjunger, han sjunger om ett, där man använder den typen av verktyg han har blivit fälld av. Så, vad är då problemet på att, att, att, han sjunger om det här eh, som du menar? Ja, alltså, att, att, han är nominerad pris eller att han spelas fram? Nej, problemet att hans musik är kritisk mot, det är att person, person det är ett fenomen. Det hade inte varit honom, det kunde varit någon annan. Man glorifierar eh, och vi vet att väldigt, väldigt många Leeds seras av människor som jalen som berättelserna. Och det är all, i allmänhet skola man eh, bor i, där man är gisslantagen av polishelikoptrar till att människor som har gått bort. Vad som händer nu är att mina eh, pengar eh, går till att som sprider den här typen av med. Och jag tycker att när vi har arbete att komma till, jag tycker inte får sin verklighet. Att dela ut pris i någon form av sköts det är en mänsklig rättighetspris utav P3. Tycke och smak. Du tycker på Karlska rätt och sagt att den är god. Och den typen av legitimering har jag Mikael Stroberg priset över den enda bara tyck och smak. Larsson som är området på Sverige. Den här kritiken mot att man väljer att nominera då musiken ifrån den här artisten som nu är misstänkt för då stämpling till människorov. Han är tidigare dömd för ett grovt som man då har avtjänat. Vad, vad, säger du om den här kritiken som lyfts fram? Eh, men, eh, jag fattar, eh, jag, jag, hör och jag förstår verkligen reaktionerna. Så är det ju precis som Viktor sa, att vi, det här är ju nomineringar som handlar om musik. Det handlar om artister som under det senaste året har gjort väldigt mycket och har levererat musik som många av våra lyssnare tycker väldigt, väldigt mycket om och som även har liksom blivit hyllade av våra egna musik musikmedarbetare och även andra musikmedarbetare som jobbar på andra eh, liksom, ställen i kultursverige. Så att det är ju musiken, för oss är det ju väldigt viktigt Eh, och just göra den här distinktionen mellan eh, alltså den som, själva musiken i sig, själva verket och den som, som framför det. det. Även om jag fattar, och det är väldigt mycket så, de här texterna handlar säkert väldigt mycket om miljöer som de här personerna är mitt i. Men går det att göra den, den distinktionen, Anna-Karin Larsson, att skilja på personen och verket om personen själv är inblandad i den sortens verksamhet som verket sjunger om? Ja, ah, ja, det är ändå en skildring av ett verk. Det är två olika saker. Eh, eh, det är inte en, en riktig händelse, det är en skildring av en händelse. Eh, Så och det är... Anna-Karin, Anna-Karin. Mm. Yep. Om jag nu, Gud förbjuder, skulle vara pedofil och dum pedofil och skriver musik som... Jag tycker att kvalitativt att eh, musiken rhymar rätt skönt och sådär. Men jag tycker inte att det är sköna saker han sjunger om. Eh, skiljer du då på verk och person? Jag hävdar, innan du svarar, att det går inte att skilja på verk och person. Det är inte sammanhanget. Varför? Ja, det, det, Anna-Karin Larsson först får svara. En hypotetisk fråga naturligtvis, eh, om du sa då. Eh, men jag menar att det ändå är Vadå, två absolut, saker. priset. Ja, det skulle du ju kunna om det var en eh, låt som du skriver. Häng kvar där, Tabo Matsuyo. Vi vill höra färdigt vad Anna-Karin Larsson säger här. Med, med, med, vilket ansvar har ändå public service för, att, för den musiken som man då väljer att lyfta fram i en gala som P3 Guld? Eh, jo, men det är klart att vi har ett ansvar för musiken. Men det jag menar är att det, det är ändå två olika saker. Musiken är, eh, musiken är en sak och och eh, den som har skrivit musiken och de eventuella handlingar som har begåtts, de ställs varken jag eller Sveriges Radio eller någon bakom. Det är ju helt självklart. Eh, det är ju de här personerna eventuellt har gjort som vi ställer oss bakom utan, utan det är ju att man måste ändå eh, kunna göra distinktionen och skilja på liksom, verket och skilja på personen som ligger bakom verket. Eh, det tycker jag är väldigt viktigt. Alm... Ja, ja, Victor Malm har vi inte hört på länge här nu, eh, kritiker och redaktör på Expressens kultursida. Det här är ju inte den första artisten som är tidigare straffad eller misstänkt för ett brott. Varför tror du att det blir sån debatt just nu? Ärligt talat har jag ingen aning om varför det blir så stor debatt nu. Möjligen för att det liksom efter att vi ganska lång tid och befunnit sig i en slags bakvatten vad gäller just rappen så har det kommit ikapp oss med artister som har varit stora och prisade och inbjudna till stora festivaler i, i Sverige under december eh, misstänkta och dömda för ganska grova brott utan att någon har blivit särskilt arg på det. Eh, jag har väldigt svårt att svara på den frågan och jag är ärligt ja, talat jag, jag kan ge ett svar på varför jag skrev i sociala medier och blev upprörd. Mm. Gör det, Tabon Det här är public service-företag. Det är inte TV3 eller Kanal 5 som är rent kommersiella bolag. Det är en jättestor skillnad. Vad man gör är att man legitimerar eh, en, eh, en, en typ utav, eh, jag ska, säga, ska inte säga typen utav musik, utan den här, de här texterna som han sjunger och den livsstilen som han också i text svär sig trogen till och mycket tyder på att han är en del utav. Nu håller man på med att krångla till det med att han har inte, han är inte dömd Vänta, stopp, för det stopp, nu. Stopp, häng kvar där. Mycket tyder på att han är, där måste vi vara jättetydliga. Han är, han är misstänkt. Han har inte dömd ja, för det här. Och det är det jag säger. Jag säger inte att han är skyldig. Jag säger inte att han är skyldig till det. Vi vet dock att han är dömd eh, för ett grovt brott sedan tidigare. Han har varit, figurerat i, i, i andra utredningar. Men ska han sona för ett brott som han är dömd för sedan tidigare och, och redan avtjänat? Ja, men jag tycker inte att det, det spelar så stor roll i det, i det avseendet. Eh, därför att det är samma sak om jag anställer någon. så är inte det... Du har suttit av ett straff för bedrägeri. Du kommer ändå inte bli finanschef på mitt bolag. Viktor Malm, eh, Expressen. Finns det inget man kan göra som eh, artist som borde stoppa en från att prisa? Vi alltså, hörde Tabo ta pedofilexemplet här. Och... Fel. Jag ja. tycker diskussionen har blivit fel. Hur då? Därför att det här handlar inte om att censurera. Det här handlar om att man legitimerar, prisar och skapar kommersiell framgång och legitimitet nu tycker jag det låter som Fabo. Det blir farligt. Ja, det här var Ja, men jag ja. frågade Viktor Malm. Ja. Frågan var till Viktor eh, om det inte finns något, någonting man kan göra som artist som borde stoppa en från att få ett pris. Det är ju faktiskt möjligt att det gör det. Eh, det. det. kan ju faktiskt finnas brott som är så pass extrema att jag, om jag hade suttit och delat ut, inte hade vågat göra det. Men, men vad gäller gangsterrappen så måste man ju se att det tillhör en ganska lång kulturhistorisk tradition, att det har sina bestämda regler, sina genrelagar. Alltså det, det är ett estetiskt verk alldeles oavsett vem personen bakom är. Och jag tycker att man är tvungen att bedöma det så. Jag kan faktiskt inte se att ett prisande av ett musikaliskt verk som ger uttryck eller som handlar om en kriminell livsstil, att legitimera den kriminella livsstilen. För att då det, det, är liksom en slutledning som inte riktigt följer. Vi måste ställa den frågan också till Anna-Karin Larsson, områdeschef för musiken på Sveriges Radio. Vi hörde kritiken här att man legitimerar det här agerandet genom att då lyfta fram musiken. Vad säger du om det? Eh, ja, men jag har hört det förut eh, och jag, eh, jag, jag håller ju inte med om det. samtidigt så är det ju självklart så att vi, de här gångerna när, det dyker upp den här typen av frågor, för det är inte första gången, då, vi tar det alltid från fall till fall. Vi tittar ju verkligen på, på varje unikt tillfälle och varje unik låt som det ofta handlar om, varje unik text som det ofta handlar om. så att det är inte så att vi bara okritiskt spelar allt som, eh, som finns. Men det är ändå så att grunden i det vi, liksom det vi har i ryggen då när vi ändå funderar på de här sakerna det är att vi måste göra den här skillnaden mellan att det faktiskt är en fiktiv text som, som, eh, som skildrar någonting. Det är en skildring, det är inte en faktisk eh, eh händelse. Så om, det, eh, så om det är en text som handlar om ett, om, om ett verkligt dåd då skulle ni inte välja att spela den? Eh, jag, skulle, jag kan inte säga bu eller bä på den frågan. Jag kan bara säga att vi tar alla de här frågorna från fall till fall och de dyker upp ganska ofta. Och apropå en tidigare fråga varför det har blivit så aktuellt nu så tror jag att det handlar om att de här texterna är, de är på svenska nu att, och att, att svensk hiphop har blivit väldigt det har ju blivit väldigt stort. Det har blivit en bred kulturyttring från att det har varit ganska marginellt. Anna-Karin alltså, Larsson, musikansvarig på Sveriges Radio. Tack så mycket för att du var med oss. Tack också Tabo Moziola som är programledare och kampsportsprofil som är då kritisk och också Viktor Malm, kulturkrönikör på Expressen. Producent Kim Hessius, sändningskoordinator Frida Sjölander, tekniker Ove Smedberg, Pia Fredén och Per Bergfors Nyberg önskar trevlig kväll. Dagens Eko kvart i sex. Folkhälsomyndigheten öppnar för att prioritera intensivvårdspersonal före 70-plussare vid vaccinering. Oenighet om nya tillfälliga pandemilagen. I Norge avslutas sökandet efter överlevande efter jordskredet. Och i Ekonomiekot om att rekordmånga företag startades förra året. I studion Katarina Boive. Folkhälsomyndigheten ger nu klartecken till regioner som vill prioritera intensivvårdspersonal före 70-plussare. Det görs efter krav från både Skåne och Västra Götaland. Statsepidemiolog. När vi inledde det här sen, då var det ju ganska tydligt vilka vi behövde nå för att få så bra effekt som möjligt. Nu har situationen tyvärr försämrats och vården är hårt pressad. Eh, och vi måste förstås lyssna på det Belastningen på vården väntas öka ytterligare efter helgerna i samband med att både smittspridningen och antalet dödsfall fortsätter uppåt när arbeten börjar komma igång igen på riktigt. Baserat på utvecklingen ändrar alltså Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att nu också till exempel IVA-personal ska börja vaccineras parallellt med boende och personal på äldreboenden, förklarar Anders Tegnell. När man sluter på det vi kallar fas 1 alltså, så börjar nog ha nått de flesta som bor i särskilt boende och som har hemtjänst och den personalen där. Då är det fullständigt man parallellt går igång med att börja vaccinera den för den sjukvårdspersonal som man tycker är prioriterad. Anledningen till att man inte börjar vaccinera prioriterad vårdpersonal direkt är att det fortfarande återstår vissa frågetecken bland annat eftersom vaccinering inte betyder att man också slutar föra smittan vidare enligt Anders Tegnell. meteorologist Stephen in Florida. Thank you for calling in, Stephen. You're on the air. Hey, good morning, Harrison. <clears throat> All right, I want to summarize 2020 and 2021. Before I get to that, I want to say Kamala Harris, yeah, how much freedom Freedom. put in jail for two to three stronger than they were supposed to be? How much freedom did they give? Mm. And Kamala, how much freedom did those people that your grandparents enslaved in Jamaica, how much freedom did they get, you hypocrite? So I just wanted to say that, and that go off, sir. I love it. I would summarize 2020 with two. Ah, shoot. Uh, it sounds like we have a bad connection, Steve, which is a bummer because yeah. you're uh, I, I, love what you're saying, but uh, we'll, we'll, give you one more chance. It was hard to hear you, but uh, you're, you're, summarizing yeah. 2020. All right, can you hear me now? A little bit better, yes, sir. Okay, yeah. Um, so yeah, for 2020, confusion and criminality, and for 2021, conflict and confrontation. Now, here's what I'm getting at. You know, a little while ago, you mentioned, you know, I need to calm down. No, you don't it is time to get frustrated in order to get aggravated, to get motivated, to get activated. As I put it another way, it's time to wake up, stand up, speak up, and act up. You see, Harrison, the sleeping majority in America, and I was talking to a friend of mine the other day, and we've talked many times about this, is the Christians in America. Mm. They think it's enough to pray and go to church and that's good. But the thing is, when it comes to the issues we are now facing, they've been virtually silent and inactive. And I've said this before I, as a true follower of Jesus Christ, yes, my main goal is to reach people with the gospel. The eternal issue is the main one. But also, I need to stand up against the evil. I need to, you know, you guys call yourselves the resistance. That is what we are to do. The Bible tells us to resist the devil and mm. he'll flee from us. And what I want to say is this the devil's crowd, they're real upfront about what they believe, and they're not ashamed to show it. But what about the Christians? Um, 1 Peter 5 8 says that the de- your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. And it says to be sober and vigilant because he counterfeits the lion of the tribe of Judah, Jesus. And the problem is in America, we have Satan, through his crowd, drown out the voice of the true lion, Jesus Christ. Wow. Yeah, you know, you're exactly right. I'm sorry you're, you're cutting out again. Uh, you're such a great call, man. Uh, I, I do hope you call back again, um, uh, maybe tomorrow or later this week, because I love what you have to say and I love the way you, you present it. Uh, maybe we'll get a, a, little bit better connection next time. Uh, but we heard you loud and clear there, and you're exactly right. Uh, and it's, it's amazing that people can have these, I mean, these callers who have the Bible quotes, it's like they're the perfect quotes for what we're talking about right now. You're exactly right. The devil walks around like a like a roaring lion, just in your face, just ah, just Satan, devil. They just love death, and and uh, meanwhile Christians are like, um, actually, I think, uh, excuse me, pardon me, uh, may I? Um, uh, I I think maybe love is better. And they're just like, shut up, shut up, you demonize. demonized. And it's just like, uh, yeah, we need to stand up. We need to stand up for what we believe in. And again, just go back and and look into history and see the type of stuff that would cause like massive riot at the beginning of this country. Like a, a, a friggin' tiny uh, tax on tea was just like, well, <laughs> we better burn the whole place down now. I mean, in Texas, it was like, uh, oh, you know, one of our uh, one of our thought leaders was was put in prison. We're gonna tear the door off the prison and we're gonna uh, tar and feather the guy who put him there. And it was like no uh, tolerance whatsoever. This idea that Christianity is supposed to be tolerant. You're not supposed to be tolerant of evil. You're not supposed to be tolerant of the devil you resist it with everything you have and you fight back against it with everything you've got. You can turn the other cheek. Of course, you turn the other cheek. That's what Jesus taught us. But when you're turning the other cheek and then they're uh, getting past you and attacking your child who's defenseless, no, no, you stand up and defend the child. You defend the defenseless. You fight back against the evil that's seeking to undermine and destroy everything that is brought about because of God's grace and that we, you know, a country that once used to adhere to the simple and natural rules uh, that were laid forth uh, by Revelation. So uh, truly incredible stuff. Thank you so much for the call. Let's go now to Elizabeth in Georgia. Thanks so much for calling, Elizabeth. you're on the air. Hi, Harrison. Um, first time caller, and let me just do a quick plug for you. Um, I love my Arrest uh, Fauci and Gates shirt. Um, I get a lot of looks when I wear that out in public. Um, and I can't wait to wear it to my next family event. Um, I have some family members who are actually in support of Fauci, believe it or not. Um, so that'll be fun to wear. Um, Excellent. but moving on to, to what I called to talk about, um, you know, I, a lot of think has been brought up about they're putting up all these signs in D.C. for the rally tomorrow about, um, you know, no weapons, no guns, and you know, people are abiding by that, and they're like, okay, well, you know, I'll just leave my gun at home. Well, <laughs> what I, what I guess what I don't understand is why is our side, you know, so quick to comply and follow rules when the other side does not? Um, like at the last uh, rally that we had, you know, we watched Oreo Express's live stream, and you know, they're everywhere they try to go to get close to the White House. You know, was barricaded off by police. And, you know, nobody, you know, tried to take that chance, have their brave heart moment, you know, pushed by the police. You know, they just stood there and were like, well, we back the blue and we support you. Um, and you know, we hear Antifa over there, but we're going to stand here and we'll, we'll try to go another way later. It's like you know, you're you're saying that you're ready to fight, but you know, you're so willing to comply and abide by the rules. You know, in 1776, they wouldn't have let a line of police stop them. You know. Oh, you are exactly right. I, I love what you're saying, and you are you're, you're right on. Uh, these people are tyrants, and as you so rightfully point out, and thank you for the call, Elizabeth. We're about to uh, go to commercial break. Uh, but uh, thank you for the plug and I thank you for the inspiration because you know there's a there's an amazing video. It was actually a TED talk one time where they talked about what it what a movement takes, what is required for a movement to start. And they show this video of a guy dancing, and at first he's just dancing by himself, and everybody's kind of looking at him weird. Then somebody else goes and joins him, and then another person, and then and soon everybody in this big field has joined this guy, and it's just dancing like crazy. And the whole point was like, first you need a leader. There it is. God, the crew is so good. First, you need a leader. You need somebody who's out there, not afraid to maybe look a little dumb, maybe look a little silly. You got to be the leader. Then they need the supporters then, you know, the snowball starts rolling and before you know it, you have movement on your hands. So I hope you'll be that person. If you're listening this and you're in DC, I hope you'll be the person that starts this snowball rolling down the hill, that breaks through the line metaphorically, that creates the environment that lets your other fellow Americans understand this is it. It's time to go. We're not going to be scared. We're not going to be cowed. We're not going to let the tyrants uh, tell us what to do. Defy the stand up for your rights. Act like the, the people that are against us and we'll defeat them once and for Inflation, all. Inflation our activated charcoal toothpaste became a bestseller overnight because activated charcoal is already one of the top selling, fastest growing toothpaste out there. The problem is a lot of the other over the counter ones have aspartame as their flavoring, very, very toxic. And also they have fluoride in it. This does not have the fluoride. It doesn't have the additives. This is a concentrate. It really is high quality. It's been sold out for months because of supply chain breakdowns with the whole COVID martial law garbage. But now it's back in stock. InfoWars, Dr. Jones Naturals activated charcoal toothpaste. Now back in stock at InfoWarsStore.com or call toll free 888 253 3139. It also makes a great gift for your family, for your grandkids, uh, for your mother, your father, for everybody. And it supports the InfoWar. Activated charcoal from Dr. Jones Naturals, available again at InfoWarsStore.com. And a lot of other products that have been sold out have just now come back in as well, like Pollen Block. So check that out when you're in the store. Just Äntligen! Och så en elva på det fröken. En el elva! En sån där som dansar. Dansar på ängen. På ängen. Dansar! Som Svarte Rudolf! the news, here at listen.freetalklive.com. Your daily newscast from Israel News Talk Radio. Police have arrested a Jerusalem Arab in his 20s in connection with Monday's stoning of a car that accidentally entered the Jerusalem Arab neighborhood of Atur. The Jerusalem Post reports there were no injuries, but the vehicle was damaged as the police exposed themselves to danger to rescue the occupants. Sheva reports officials at Sheba Tel Hashomer Medical Center in Ramat Gan said Monday afternoon that the life of Rivka Title was no longer in danger following neurosurgery on head wounds suffered in Sunday's rock attack near the Sumerian Jewish community of Neve Tzuf. The Israel Defense Forces arrested several suspects Sunday night in the nearby Palestinian Authority village of Jinizam. The Shin Bet Israel Security Agency disclosed on Monday that the PA resident being held for the recent murder of Esther Horgan in northern Samaria resolved to carry out the attack about a month and a half before the murder, in part due to the recent cancer death of a jailed terrorist. The suspect reached the scene of the crime by sneaking through a breach in the Israeli security fence, which he knew of as a cigarette smuggler. Four relatives and friends were arrested for delaying his arrest. Channel 12 television reports a Jerusalem Arab is being held with three PA residents on suspicion of burglaries and damage between August and December at the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, the Wilfred Israel Museum of Kibbutz Hazorea in northern Israel, and places in Caesarea and Moshav Mishmarot in the north. While the Yad Vashem break in did not involve historical items, 33 statues worth millions of shekels were taken from the Kibbutz Museum, which has an extensive collection of items from East Asia. The Antiquities Authority announced on Monday that a joint operation with the police and the tax authority has resulted in the bust of a smuggling network suspected of illegally trafficking in huge quantities of rare artifacts dating back thousands of years, stolen from graves in the Mediterranean basin, Africa, and South America. Thousands of items were seized at three warehouses in the Tel Aviv metropolitan area. Prime Minister Benjamin Netanyahu and Intelligence Minister Eli Cohen repeated Israel's vow not to let Iran have nuclear weapons following the Islamic Republic's announcement on Monday that it has resumed enriching uranium for 20% purity at its Fordo underground nuclear facility. Netanyahu told the cabinet and wrote on Twitter, Iran's decision to continue violating its commitments to raise the enrichment level and advance the industrial ability to enrich uranium underground can't be explained in any way except as continued realization of its intention to develop a military nuclear program. I 24 reports Monday saw the United Arab Emirates deny a Sunday night Channel 12 television report that it had foiled an attempted Iranian terrorist attack in Dubai to coincide with the anniversary of the elimination of Iranian General Qasem Soleimani. Channel 12 had said the plot targeted a popular Israeli tourist destination and business districts. The Jerusalem Post reports Monday saw the Tehran regime temporarily release an Iranian Jewish woman who was detained for an undisclosed period due to alleged travel to Israel, which carries a sentence of up to five years in prison and loss of a passport. Founder Marjan Kippor Greenblatt of the Iran focused Alliance for Rights of All Minorities told the Post Rather than turning a blind eye in the name of non intervention, U.S. and EU officials must hold the Iranian government accountable for their human rights violations and cruel treatment of fellow citizens. Agence France Presse reports Egyptian entertainer Mohamed Ramadan, who was blocked from work since November due to photos of him posing with Israeli celebrities in Dubai, announced on Monday that he is back on the job working on a TV series. On Saturday, an Egyptian court dismissed the case that aimed at preventing him from acting and singing in Egypt. Other artists and journalists dropped a boycott. Ahead of a cabinet meeting on shutting down most of the public school system among tightened restrictions against the coronavirus, the health ministry reported on Tuesday morning that more than 8,300 people tested positive on Monday, the highest since September 30th, with an infection rate of 7.6% from more than 110,000 tests. 1.37 million Israelis have been vaccinated. Moderna announced on Monday that the ministry has approved its vaccine, joining the United States and Canada, and deliveries of 6 million doses are starting this month. Hospital chiefs told Channel 13 television on Monday that they were seeing signs Israel is entering the worst wave of the pandemic yet, with new cases flooding their facilities. The forecast is brought to you by JewishPress.com. For Jewish news you can trust. Clear to partly cloudy Tuesday afternoon with overnight fog in the Mediterranean coastal plain, Shephelah lowlands, and the northern Negev. Highs ranging from 16 Celsius, 61 Fahrenheit near the northern border, to 26 Celsius, 79 Fahrenheit at the Dead Sea and in Eilat. lot. Strong easterly morning winds are forecast for the northern mountains Wednesday through Friday with no significant temperature change. Otherwise partly cloudy Wednesday and Friday, clear to partly cloudy on Thursday. Does the study of the Bible make you a Zionist? For a look at this question, listen as Rabbi Ari Kahn guests on Israel Unplugged with Josh Wander and Rabbi Moshe Lichtman on IsraelNewsTalkRadio.com. This has been Ernie Singer at Israel News Talk Radio. Israel News Talk Radio's chat room. Just click the orange button at the top of the IsraelNewsTalkRadio.home page, log in as yourself or an anonymous guest, and join in on the fun. You'll meet other listeners from all over the world who listen to Israel News Talk Radio, and you can make new friends. Israel News Talk Radio's chat room. It's the closest you can get to being in the studio with us. We love listening to Israel News Talk Radio. Where can you get the inside news on Israel? At Israel News Talk Radio, we're dedicated to sharing Israel's inside story with the world by providing our listeners with news on Israeli politics, current affairs, and Israeli Jewish culture. The Israel News Talk Radio also provides listeners with useful fingertips with scrolling news headlines, weather, currency exchange, Shabbat candlelight, and so much more. Be free one. If you love this now news talk, you're on our radio the world, part of something is talk radio. From if radio, love our weakening and his surprise treasures on the radio. Now to follow just radio face to subscribe on the we post share and Israel. I- uh, health is a leading among young children, so a father can joking and hundred live off back in no as he was old seven had just from choking his pain the I that had mentioned as the listener commercial break that you hang that off the top of your head that people can do. So let's hear them. I would say take off the mask. Oh, just stop the mask. Never done, but just whatever he says. Put a mask on. Option key. Yeah, I generally I, I don't the person whether they agree with what they're doing or not is another question. They just probably don't want to lose their jobs, right. so obedient and doing what they're told, and most of them will leave you likely when you make this statement. If, however, they then push further and say, "Well, we don't get exemption. We don't want you here." get or or you know put a mask on it's up to you to make that in that case some sort of real critical need to go through um, just again start out position of not wearing that thing right. because by wearing it and disagreeing with it because there's plenty of people who wear it because they agree look yep. at drive around in their cars they walk down the street i mean just these alone lover or whatever it's yep. ridiculous uh, but you know start out by not doing it and then see what happens because asks on who don't agree with it you're part of the problem Stand your reasons for it oh right. well i don't want them to get upset at me or what will the neighbors think or uh, oh i know the store owners and i don't want them to get in trouble well look if they really don't want your business then they'll say it to you They'll make it crystal clear because just because there's a sign on the door, and that's actually the policy, Our exemptions to most as they're written into the various different governmental rules. Now, right. again, it's their set whatever policy they want to. Will, you know, when that policy is made clear, I will make my choice. Right. But then to me, a sign on the door for this thing is just an indication not to be. Not that that's their required start communication from the government right. any attention to because yeah. there did So, join Zian for our list. Originally, putting the founders of it to death because it was so successful. Maybe the, the founders of this one won't get put to death. <laughs> Hopefully, yes. Uh, a little more diffuse. It's a little more uh, you know hard to do things like Telegram and. That well, sort of just thing. in case, try to be armed if you're involved with this thing. T.me slash join the is the URL that'll take you to their Telegram room. If you don't have Telegram, you'll need to get it in order to make that link work. It's right. T.me slash join the white rose, all as one word, and that'll get you in there. And then what they'll give you is about a 90 megabyte file that uh, I guess it's a zip file or whatever. You download this file, and it is uh, what is contained within that file are dozens of images that you can then send to an, a label printer, which they say you can get these label printers for as cheap as a hundred bucks or yeah. even or even less secondhand. Yeah, you can get a used one on Craigslist for 30, 40 bucks. Thirty bucks. Now, what I don't know what the labels cost, but they're probably not that expensive. Yeah. I haven't looked into the label cost, but so and apparently some of them are relatively temporary. Uh, I, I, was talking online today, and that's that was important to me because I said I would be uncomfortable using them on private property. Me too. I wouldn't want but, to do that if it can be easily peeled off, if it's just kind of something that's loosely stuck there mm-hmm. and somebody can pull it off and take it away with them, then that changes things. That's more yeah, like I still don't like the idea of putting. Than, yeah, I still don't. Uh, I wouldn't litter on someone's private property either. so public property, on the other hand, yeah, uh, and yeah, I, there's I feel, no such thing as public property. If it's public, well, it's it's not property. Government, if it's property, it's not public. Government owned property. There's plenty of so-called government property out there that could be useful for Bus putting stops. stickers on. Yeah, but it's all closed. Is anybody going to go there and no, see no, no, them? No, no, Like going downtown, you can put it on poles, right? Like light poles or That's message message boards, trash cans, but not Polish cans. people because yeah. they might. <laughs> yeah, don't invade someone's personal space. Right. Yes. Uh, but the idea is these are very creative labels. They're they're funny. They're poignant. Uh, they're really they're interesting. They look good. They're well designed, and you'll probably find some. If you're of our mindset, you'll probably find some that you really appreciate. So I would say download those labels, get that label label printer, and uh, and print them out. Although I will say, nobody, I agree with you to not put these things on private property generally, but I don't think I care as much about, let's say, Bank of America's ATM. Right. Well, you know? I mean, if you're a bank, you're part of the government. Right. It's like being a military contractor. Yeah. So I will. I'd bend the rules on on those sorts of. Oh, I'd burn a bank property. down without thinking <laughs> twice about it. so, those yeah. guys are so join the white rose join white rose join the resistance yeah those are two things that you can do right now uh, to make a difference and then of course Number three, something else that you can do is open your business. Uh, if you've got a business and it's been closed and you're cowering and you're afraid of what the government's going to do, well, they're going to put you out of business the longer you stay closed. Sure so enough. why don't you just go right ahead and open it up? Follow the example of the gym in Belmar, New Jersey, uh, the Attilis Gym, who heroically has you know done everything against the so-called orders of the government gang there and uh, that would be a good idea. Now, of course, I'll go ahead and throw in a bonus: move to New Hampshire if you you know absolutely really want to succeed. If you really want to have a chance at seeing more freedom in your lifetime, you have to combine together with other people who have a like mindset. Otherwise, we're just all going to get you know crushed. So I'll okay. I'll do three things extemporaneously. Uh, the first thing that that I would say is be physically and mentally prepared to fight because the day may come when you don't uh, when when you have to and in in violence he who hesitates is lost yep um so that's the first thing i'd say the second thing i would say is uh, find ways to network with other people, whether it's over the internet, whether it's people close to you. Get in contact with other like minded people, both to progress toward your goal and also just to keep your head straight. And uh, number three. Thirdly, say if you are able find a way to aid in the spread of of Of COVID. Buy it and sell it, move it to where it's needed, because we've got to yeet our dollars to yeet that government power. I good couldn't ones, agree with good ones. Yeah, I couldn't agree with. And move to New Hampshire. <laughs> uh, 603-283-6160 is our phone number. Free Talk Live has got more coming up. Bear the rescue dog had very flaky skin, dropping a lot of fur, and the vet wanted to do steroid injections. I was at a dead end. D-I-N-O-V-I-T-E dot com. Probably six weeks after we started using Dynavite, no more flaky skin. He doesn't scratch an itch. It was awesome. You get some Dynavite, how happy your dog will be. Every rescue dog in America deserves Dynavite for 90 days. D-I-N-O-V-I-T-E dot com. Having taken her father's throne, Sarah Calhoun has fallen out with one of her best allies, and her brother Nathaniel heads into Imperial Philadelphia with a reckless plan. Her uncle Thomas, armed with new powers and new allies, aims to remove Sarah from her throne and from the world of the living to survive and to gain the strength she needs to fight an impossible war. Sarah must unite the Mound Builder Kings to enact an ancient rite that will propel her beyond mortality. Servant Daughter by T.J. Butler is the newest entry in the Dragon Award-winning Witchy War series from Bane Books at banebooks.com. Are you tired of governments murdering people around the world? Stop using their money. There is an alternative. Bitcoin is a stateless, free market, non political currency. Bitcoin cannot be inflated or controlled by any government. By using their money, you are helping the state. Stop doing it. You have an incredible alternative available now. Learn it, use it, spread it. Get started with Bitcoin at bitcoin.com. That's bitcoin.com. Divvy's been a pretty good investment for Free Talk Live. Their ad campaign started in September 2019, and from mid March to mid July, the values soared by 10 times. It's not too late. Divvy's new wallet hasn't even released yet, and other things are happening that I can't even know. If you want to invest in potential, go to DivvyProject.org. I can tell you that FTL is deepening its partnership with the guys from DivvyProject.org. Past performance is not an indication of future profit. DivvyProject.org. D I V I Project.org. So the protection of life, liberty, and property is, is what the Free State Project is all about. But it's an, it's an effort to move 20,000 people who understand. It's about demonstrating to the entire country that, yeah, we can have a free market, a truly free market. Making it just a free, great place to live. It's the world's largest voluntarist libertarian community and it's it's only getting bigger. That's amazing. To be able to move to a place where other people like passionately believe in being free and independent. What the Free State Project is managing to do though, is to put their money where their mouth is. physically getting up across the country and saying, let's go someplace and let's demonstrate the power of these ideas. There's a lot of kind of philosophy that surrounds liberty, there's a lot of thinking about it and talking about it. But here in New Hampshire, people are doing it. 101 Reasons Liberty Lives in New Hampshire, a documentary by Free State Project Early Movers. Watch it free at 101reasonsfilm.com. 101reasonsfilm.com. What if you want to hear the latest episode of Free Talk Live, but all you have is your phone? You forgot to download our archive, and you have no data connection. You can call our listen line at 641 793 0191. That's a long distance number, so you may incur charges. If not, listen as long as you want. 641 793 0191. The Free Talk Live listen line 641 793 0191. Are you tired of governments around the world killing innocent people? Stop using their money. There is an alternative. Bitcoin is a stateless, free market, non political currency. Bitcoin is money that cannot be inflated or controlled by any state. By continuing to use their money, you're perpetuating the killing. Stop doing it. You have an incredible alternative available to you now. Learn it, use it, spread it. Get started with Bitcoin at bitcoin.com. It's bitcoin.com. Now, more of the freshest episode of Free Talk Live, presented by SACL CAI. Listen online at freetalklive.com. Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio samma morgon klockan tio och var hemma kvällen efter kvart över fem. När jag såg min gamla mamma grät jag tårar och jag stamma. Hon försökte le och ville hålla min hand. Doktorn sa att det hänt vid busstationen när hon hämtat folkpensionen slogs hon ned av tvenne modiga män. Att de sen fick några dagar i buren lär inte bota skallfrakturen och de lär redan vara i farten igen. Är det sant att knarktrafiken har förgiftat politiken och att statsråd och polis har tvätt i dess byk och att härvan bara växer Mr Y och Mr X är ej de enda bovarna som borde ha stryk att vår invandringsminister har fått tips av antikrist här och släpper in de gangsters andra länder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark är att säkerhet och trygghet börjar ta slut. Att ingen vill ta ansvar mer för knogen man lägger ner, nu rostar plogen, så här var inte Sverige funtat förut. Kära svenskar, vad blev av er? Det finns schyssta jugoslaver liksom greker och turkar här i vår handelsbod. Men mitt i bidragskarusellen står nu jättedamen Ellen moder Svea och bligar dumt som en plundrad kommod. Det som ligger dig i fatet är allt världsförbättrar Dina egna ungar sprattlar i maffians nät. Och de knarkar sina ned Våra gamla sparkar dem ihjäl Vad i helvete moder Svea har du ställt till? Det är politiker som dig förrådde och mediasyniker som sådde kaos får dig att verka helt imbecill. Rum-dum-dum-dill, rum-dum-dum-sill, de lurar dig så mycket de vill. vart jag än far omkring här i världen så är det ingen hemlighet att jag alltid bär med mig på färd någonting av det bästa jag vet. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Och jag sjunger var kväll mina sånger möter leenden överallt men vad är Folkets park och salonger mot en blick som ger mig tusen fall? Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. På underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Varje stund finns du i mina tarmar som en dröm både natt och dag. Och jag känner mitt hjärta det bankar och jag vet vad som gör mig så svag. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Underbart glittrande ögon som djupt i mitt inre dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Som djupt i mitt innersta når. som du glömt alla nära ting. Det är som du aldrig mystik och grå. Vad är det du söker? Vad väntar du på? När aldrig du unnar dig rast eller ro kan ingen växa musik på dragspel. Det är Expo-radion som hörs nu igen och vi är ju redan inne i julmånaden december. Programmet görs i samverkan med Nygammalt i Norden, Peters dragspelservice, Raggi special, Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt Jularbomuseet Rasten i Morkala. är just från Jularbomuseet Rasten som vi sänder den här gången. Det betyder att mitt emot mig sitter museets ägare Håkan Pettersson. Du är hjärtligt välkommen in i programmet nu. Tack så mycket. Ja, vi har sänt det här programmet härifrån en gång förut. Det måste vara fem år sedan. Men sedan dess har det hänt stora saker här Håkan. Kan du berätta lite grann? Ja, ja det stämmer. Det är precis fem år sedan vi körde programmet förra gången här på rasten. Och... Eh, det har hänt mycket som sagt var. Vi hade ju en väldigt eh, jobbig tid här när vi för fem år sedan efter ni hade varit här så vart det ju en olycksalig brand där museet vart förstört, totalförstört. Som tur var så räddade vi föremålen och saneringen skedde på ett bra sätt. Och det har också gjort att vi nu faktiskt har fått byggt upp ett hus som är värdigt familjen Julabo på ett helt annat sätt än tidigare. Och eh, du har fått ett nytt stort museum som vi nu kan då ta emot mycket gäster i och ja, det vart en, ingenting ont som inte har något gott med sig brukar man säga och i det här fallet stämmer det väldigt bra. Ja, just det. Ja, Håkan, i det här programmet ska vi naturligtvis ha mycket jularbomusik. Och du har lovat att berätta sätta och du har även valt ut melodierna. Vad ska vi börja med? Ja, vi ska uppta en av Kalles tidiga inspelningar. Eh, det var ju så att han har ju spelat in skivor från 1913 och den här inspelningen är gjord 1914. Och eh, det är då ett solonummer på Odeon Record där han spelar en vals som har det märkliga namnet Bilbol. Och det är egentligen Svenska Bilbolagets reklamvals. Men eh, att döma av titeln så vart den väldigt lång om man skulle skriva ut hela den titeln. Så att därför kortade man ner det till bilbord. Och det här är då en av hans eh, tidiga solonummer. Och soloinspelningar som Kalle gjorde, det var ju mycket i början där. Sen vart det även faktiskt 1931 på Odeon där han spelade in gamla julabotakter och en lappad vals. Och eh, sen gjorde han ytterligare ett solonummer och det var 1948 när han spelade in 50 år med mina dragspel. Och då spelar han på olika typer av instrument. Och det var sista gången som Kalle gjorde ett solonummer. Det var just 1948 på Kupol. Men det här är alltså en vals som heter Bilbol som är inspelad 1914. Och den inspelar då Göteborg på ett akustiskt inspelningssätt. Och den kommer nu. det var Bilbols vals. Och vi fortsätter med Jularbomusiken. Varsågod Håkan. Ja, och nu ska vi spela en, en gammal hambo som heter Läppsnuvan. Och Läppsnuvan, eh, på mitt landskap Uppland så är det egentligen en prislus som börjar bli lite för blötlagd. Då blir det en läppsnuva som man brukar säga. Den här hambon är väldigt gammal och eh, den var faktiskt med på Kalles första inspelning 1913 i Berlin på Anker Rekord. Där gjorde man dock felet att man skrev läppvalsen på etiketten, men det är faktiskt läppsnuvan det är frågan om. Sen spelas den här in ett antal gånger och eh, är en på sitt sätt omtyckt låt. Till och med att 1914 så spelade Kalle in den här på Odeon i Sverige och då hade han den som en sån här tävlingslåt. Det är väldigt mycket fingerfärdighet i den låten om han vill utveckla den. Och då var det då inspelningen, det var gjord för en, att lyssna till. Det var en sån där bravurnummer för hans dragspelstävlingar på den tiden. Sen vart tempot annorlunda och sen vart det sedermera en hambo helt enkelt. Och den här hambon är inspelad 1956 och då är det då Karl och Ebbe Julabo som spelat in den här. Och Karl och Ebbe gjorde ju många, många, många fina inspelningar tillsammans. Och jag ska återkomma till det lite senare här i programmet. Eh, dock kan nämnas om att det här med eh, far och son, Julabo, vart ju Ebbe bilden tre. Det gjorde man själv att eh, en lopp med Karl Jula efterfrågade fullkomliga önskningar och herre för att ständighet om kausalitet så är just att Kofaro 50 snuvan 56. programmet så är många kända jularbo-melodier, som den här till exempel. Vem är det Håkan? Ja, nu kommer mina favoritpolker och det är faktiskt Fröjd på. Den har det där magiska som gör att man för det första väldigt dansar, man också Den är mig under många år och det var en sån man alltid hade på tävlingar när man var yngre, lopp och sådana saker också. Känner alltid med. Inspelningen som jag lyssnar är ju faktiskt från 1948 med och Kalle på den. Och den är ju också bra. Det som också är intressant med den här låten är ju att den spelas ett antal gånger från tidiga akustiska Odeon, elektriska kupol. Ehm, under den här resan så var man till och med i London 1919. Pelle och son, som också hette Fjolpelle, var där med pris och till repriserna hemma i Sverige sen. Så att den här inspelningen från 1948, det är då den vanliga tagningen och det är Kalle och Lillacke som spelar med fint kom och det är förbaskat bra. jag håller fullständigt med dig Håkan. Förbaskat bra var det här. Eh, nu kommer ett polkettpotpurri. Då får du förklara lite grann vad det är. Ja, det här är en inspelning från 1956 också med Kalle och Ebbe. Och eh, där står det faktiskt polkettpotpurri. Och eh, som dansare så upptäcker man ju ganska snart att det är ingen polkett utan det är ju en mazurka som spelas. Och då är det så att i gamla tider i Sverige så pratade man om gammaldags polkett och hambopolkett och polkettering och sådana saker. Och det var alltså egentligen en mazurka som man då hade ett annat namn på på den tiden. Så att eh, det var alltså ingen polkett utan när man, när man dansade den här typen av dans så gjorde man ett litet hopp på ett. Så det, var, det kändes som en polka men det var det. Mazurkan hoppade man på Ettan som sagt var och polkett, då hoppar man ju på en, två, tre hopp. Det är lite skillnad på det där. Mm. Men så att i, på, i gamla tider kallar man mazurkan för gammaldags polkett. Och eh, det hör man även på den här filmen som heter Janne Wengman i farten som Kalle sitt, står och spelar på en dansbana med sitt enradiga Magdeburgerspel. Och då säger Adolf Jahr att han skulle spela en gammaldags polkett och då spelar han också en mazurka med det där enradiga spelet i den filmen. Så att det är egentligen en, en gammal tolkning av, av den här typen av musik som man då kallar för gammaldags polkett. Men sedermera vart det då en mazurka som blev namnet på den här musik. Och nu kommer eh, polkettpolperiet här med Karl och Ebbe från 1900. Dåligt. Jularbo ackompanjerade ju många sångare också. Som eh, till exempel du, Erik Källqvist. Ja, han ackompanjerar många av Sveriges under en lång tid. Ifrån Ernst Rolf ända fram till Tore Skogman. Och eh, det var många, många fina inspelningar. Och jag ville ju gärna ha Kalle som ackompanjör. Han kunde liksom förmågan att eh, hantera ett ganska tungt instrument emot de här gälla sångrösterna för att då hade man ju alla studion samtidigt. Nu för tiden har man ju förmåga att med datorns hjälp plocka ihop precis som man vill ha det. Men då var det alltså mikrofonerna och så var det ett skivvax och så körde man allt på stående fot i en studio. Vilket gjorde det här väldigt speciellt och väldigt personligt på något sätt. Eh, och titta på sångare så har vi ju många som, har, som man har ackompanjerat. Och en som är lite speciellt är Åke Grönberg när han har ju kört in många här typ Kössvalsen och, och sen körde han in den heter Bök, Bökeviksvalsen. Och eh, där sjunger Åke Grönberg fel. Men skivan ges i alla fall. Han sjunger istället för Bökeviksvalsen som man kan sjunga om så sjunger han Bökegårdsvalsen. Men det upptäckte man inte i studion utan det upptäckte man efteråt. Skivan kom ut i alla fall. Sen har vi Harry Brandelius underbara till exempel Delsbovalsen som sitter som en smäck. Tore Skogmans underbara inspelningar också. Och sen har vi ju många, många andra som är fantastiskt bra och fina. Bertil Boos till exempel när han spelar den här, eh, när han sjunger in eh, Arholmavalsen. Jag brukar ibland, när jag, när jag har grupper här i museet, så brukar jag ibland prata med min grupp om nu ska ni få höra på något örongodis. Så för att verkligen kunna slappna av och ha skönt i museet. Och då brukar jag spela Arholmavalsen med Bertil Bo och Kalle och den är sådär, det kan man snacka om örongodis. En gång kom det fram en herre till mig och sa efteråt, innan de skulle åka hem, det som Håkan, kan vi få höra på det där örongodis en gång till? Men nu ska vi som sagt var lyssna till Jova Tenn Ring Källqvist. Att använda ett modryck så skulle jag i det här fallet äger studion. Att karar är dumma, det vet man när det gäller kärleken. Och ja, ja, jag har varit minsann likadan mot nästan varenda en. Ja, man fladdrar och far och man byter små vins Oj, oj, oj, vad jag minns och vad kyssar det finns En geisha jag hade som snett på mig såg Men det hon sa, det var mest våg jag hade lovat henne ringen Jag hade lovat mer än det Hon gladdes åt den gyllene ringen ringen som hon på fingret hoppats se. Ett litet löfte det ger man så gärna Åh, lovar kär. En liten där som vill på mig bland brännig stjärntösen. Hon litar upp på mig, tuttar. Ficka på uppsätt och jag har fått bli det enklaste brev som jag i början lovade Men glad åt en jul som hon blir rätt att se Ett litet löfte så jag åh, det går hennes emot Ja, visst, till Tillhett. Den här melodin var inspelad 1949. Och nu kommer en av dina valser ihåg. Ja, det är så har jag av. Det var nämligen 12 år. Då satt jag nere hos min morfar och mormor som bodde grann. Och de hade en vev och en packe stenkakor. I den högen låg den röd som hette Julabo genom tid. Och det var då ett porperi på Livet i Finnskog, Trollsvalsen och Nya Julabo. Och det var den som fick mig och blir helt biten av sätt att spela dragspel. Och därför så får vi nu spela en och det är just Sjödsen. Den är gjord 157 och det är också Karl och Ebbe som gjorde den tillsammans. Och den Kalle till en idrottsförening i Torp i eh, början på 30-talet, också ut på Deon 30-talet och sen kom han då på Kupol 1957. Och även Sonora förstås. Så att det är en 30-tal och har också det där magiska som gör att man liksom i tonerna på ett magiskt sätt. Och det var en valser, ska jag citera här, en, som hade gjort en doktor det här med julabord och valser. Och då har han skrivit så här. Bortom varje tänkbar motsättning mellan högt och lågt, mellan stuga och salong, öppnar musiken rätt och slätt för de djupa inre upptäckterna. I det avseendet är julabord valser den stora poesin. Det är fantastiskt tycker jag. Nu är snart att få lyssna på Sjötorpsvalsen, men först ska jag berätta lite grann mer om det här samarbetet mellan far och son, Karl och Ebbe, som var i så många år. Och de gjorde ju väldigt många inspelningar tillsammans. Och eh, Kalle och Ebbe gjorde faktiskt 268 tillsammans. Tidigt 30-tal när Ebbe ingick då i dåvarande Jon och sen ända fram då tycker på 268 inspelningar. Sen gjorde Ebbe sen många egna inspelningar. På Sonora gjorde Ebbe 102 inspelningar, och Odeon 28 plus många andra Det vittnar om hur pass populär den här musiken har varit. Både Kalle och Ebbes var ju en musik som gick hem i byggena och fortfarande representerar det den musik som man förknippar med dragspel, med dansbanor och glädje. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för att vi har kvar. Eh, nu kommer Sjötorpsvalsen från 1957 med Karl och Ebbe Jularbom. kul. En idrottsfilm. Arbom att se oss och fan Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8. varenda sekund. Allt som behövdes för min skull. Ett enda litet ögonblick med dig totalt förvandlade mig. Vad är det som krävs av en man? För att ge sitt liv i din hand. valt man att falla ner på knä och ge sitt liv till dig. En enda sekund, en enda liten stund. Det var allt jag behövde, det var allt som det tog. En enda sekund. förklara med ord. Nej, ord kan aldrig vara nog. För beskriva den härlighet som bor i mig och ger mig skapelse så stor så bara måste jag tro En enda sekund En enda liten stund Det var allt jag behövde Det var allt som det tog klar Se vittrar till svan Du går natten till ro Bygger en gnistrande bro Fram till vårt barn bara och tänd ett ljus. du innan du kan. Är hur du lite grann ibland Igår såg jag en ring på hennes hand Har försökt samla mod för att säga några ord Jag låtsas läsa tidningen, hon sitter mitt emot Jag tror att kärleken har slagit rot Mamma Marie första dagen du log mot mig har allting stått så klart. Att jag är kär i dig är uppenbart. Men det krävs lite till. Har jag tur och om du vill så känner du signalerna jag ger och tar emot. Då vet jag kärleken har slagit rot. Mamma Marie. Mamma Marie. I natt var What you got to lose? Oh, give me a little squeeze. Come on, please. Anything you ask, I'll do. I'll take you for a little ride where we can be alone. One will never think, oh no. Give me a little kiss. Come on, please, and I'll give it right back. she's got to eat it. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you glad? Join me hot. We'll have some fun when the clock strikes one. Around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes ten, four, Six and seven, we'll be seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. Rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's eight, nine, ten, eleven, two, I'll be going strong, and so will you. 12 we'll cool off, then start a rockin' round. NBC News, The World This Hour. I'm Tom Harrington. Prime Minister Justin Trudeau says now is not the time to go on a vacation outside Canada. And he says his government will not allow those returning from vacation to claim the federal recovery sickness benefit. It is not intended for travelers who are quarantining when they return from holiday. This program was created to give people sick leave if they needed it and otherwise wouldn't have one from their employer. It's not there to pay for someone's post vacation quarantine. The benefit pays hours a week. Trudeau also says he was frustrated to see the vaccines sitting in freezers instead of being administered to Canadians. He says speeding up the rollout will be the topic of his meeting with the premiers on Thursday. In Ontario, more than 350 people are in intensive care units put there by the virus. That puts the ICU occupancy at a critical level, forcing the likely postponement or cancellation of all non COVID procedures. Ontario is reporting more than 3,100 new cases today and 51 deaths. That puts the seven day average in the province at more than 3,000 for the first time. As of this morning, England and Scotland are under a new pandemic lockdown. It will be in place for at least a month. Cindy Palm has the latest from London. The weeks ahead will be the hardest yet a somber assessment from British Prime Minister Boris Johnson in an attempt to slow the surge in COVID 19 cases that are threatening to overwhelm hospitals. England and Scotland are waking up to new lockdown measures. This comes as the UK is dealing with a new, more contagious variant that is believed to be behind the rise in infections. People can only leave home for work, groceries, medical visits, exercise, and also, the Prime Minister noted, to escape domestic violence. Andrew Hayward is a professor of infectious disease epidemiology Epidemiology at University College London and spoke with the BBC. The virus is different, and it may be that the lockdown measures are not enough, so we need to learn from the new insights and new technologies. We need to learn from the last lockdown. The lockdown is expected to last until mid February, as the goal is to get the most vulnerable people vaccinated by then. Cindy Palm for CBC News, London. In Georgia, the polls are open in two critical Senate races. If the Republicans take one of those seats, they will control the U.S. Senate. But if both Democrats win, then both parties will have an equal number of seats. Vice President Kamala Harris would then be casting the deciding vote in the event of a tie. The voters of Georgia seem to know how much is at stake the ability to help shape our future is, is, is, outstanding, right? I've got two boys help in their future. we have the power to come out with our vote and speak loudly. It's a historical chance to have a, a chance to flip this state again. Incumbent Kelly Loeffler is running against Democrat Reverend Raphael Warnock, while Republican Senator David Perdue takes on former journalist and filmmaker John Ossoff. The pandemic has put relentless strain on many families across the country. One doctor in Hamilton, Ontario, was forced to stay away from his mother for months. But on New Year's Day, the two of them shared a special moment together. Christine Rankin with a story of hope and relief. Dr. Michael Gailey hasn't hugged his mother since March. He tests patients for COVID 19. His mom, Jennifer Kruger, works in a long term care home. But on New Year's Day, he finally touched his mother's arm to give her the vaccine. I mean, she's given me so much throughout my whole life, and and to give back to her at a time like this meant meant so much to me and to her. Gailey says he's relieved that his mother has some protection, but he knows the stress of working in long term care during the pandemic is still very real. It was Kruger's first dose of the Pfizer vaccine. Gailey hopes administering it to his own mother shows his trust to those who might be wary of the shot. I'm really hoping that sharing our story will encourage people to get vaccinated when it's their time. Dean Rankin, CBC News, Hamilton. And that is your world this hour. For CBC News, I'm Tom Harrington. Thanks for listening. From the Sky News Centre at 6, it's thought around 1 in 50 people in England are currently infected with COVID 19. Figures from the Office for National Statistics suggest that's the equivalent of more than 1 million people. Data suggests the number of cases slowed during the second national lockdown, but increased by 70% in the last two weeks of December. England's Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty, says it's a nationwide picture. In every area, there has been a relative increase uh, in the new variant that is spreading around the country fastest increase uh, in the east of England, London, and the southeast, uh, but it is now taking off in other areas as well. Meanwhile, Boris Johnson says more than 1.3 million people in the UK have been given a coronavirus vaccine. The Prime Minister's told a Downing Street news conference that includes 650,000 over 80s in England. That means that nearly one in four of one of the most vulnerable groups will have in two to three weeks uh, all of them, a significant degree of immunity. The British Chambers of Commerce, the government, of a drip feed approach to supporting UK businesses. The Chancellor's promising £4.6 billion for retail, hospitality, and leisure firms, but the BCC says it misses out suppliers and other companies. 40 positive coronavirus cases have been recorded at Premier League clubs last week. Meanwhile, Celtic are being asked to justify travelling to Dubai for a training camp given their current COVID situation. Buckingham Palace has announced its garden parties won't be going ahead this year due to the pandemic. The Queen usually welcomes more than 30,000 guests over a 12 month period. And Bond Girl and Charlie's Angels star Tanya Roberts has died in LA at the age of 65. She'd suffered a fall on Christmas Eve. That's the latest.